konzervatívna pozícia. praje poslucháčom Slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Peter Kršiak. Táto relácia je od začiatku kontaktná svoje otázky alebo postrehy k preberaným témam. Môžete posiať na email studiozavinačslobodnyvysielač.sk Poslucháčkým otázkam sa budeme venovať v záverečnej polodine relácie. Hosťom dnešnej konzervatívnej pozície bude pán doktor Zoroslav Kolár, ponovom už predseda Poleckej strany Právo na pravdu, s ktorým budeme rozobrať viacero tém z domácej zarešnej politiky, takže sa to môžeme tešiť spoločne. Pekný večer vám prajem, pán doktor. Dobrý večer prajem a ďakujem za pozvanie. Ešte predtým, ako sa vrhneme k našim témam, tak um, ešte by som chcel reagovať aj na niektoré tie poslucháckie otázky z minula, z minulé relácie s pánom doktorom Vysolajským, no potom sme mali zoznamu jednu reláciu kde boli otázky o tom, e, myslím, že také dva maily prišli, okrem takých pochválnych, tak dva také kritickejšie ohľadom otázok, takže budem reagovať na pána Lubomíra, ktorý teda písal, že sa nemohol dovolať do relácie. Táto relácia, konzervatívna pozícia je od začiatku, ako bola vysielaná, kontakta len na mail z technických dôvodov, aj dramaturgických, takže e, keď niekto sem telefonuje, ja o tom ani neviem, takže treba proste písať maily a maily môžete písať po celú, po celú dobu relácie, venuje sa im na záver. Ja poprosím, maily sú naozaj korením relácií, ale musia byť e, k veci a najlepšie také jedno, dvoj, trojvetové, pretože prichádzajú rôzne typy mailov, niektoré sú také veľké až tvorky, to nemám šancu nejakým spôsobom na to reagovať, ani prečítať celé a potom samozrejme sú aj niektoré veci, otázky, ktoré sú mimo preberaných tém a tak ďalej. Takže keď sú otázky k veci, tak niekedy ani nečakáme na záverečnú polhodinu, ale dáme to okamžite do priestoru. Vždycky je dobré, keď e, posluchači reagujú interaktívne a e, posúvajú aj iné optiky, iné náhľady na tie preberané témy, ako máme my tu na v štúdiu v rámci interaktívnej debaty s hosťom. Takže keď som si ešte pozeral pána Lubomíra, ktorý reagoval na to, že 10 minút pred koncom relácie posielal nejaký mail, na ktorý sa nereagovalo, e, to už je dosť neskôr, pretože jedna vec, že 10 minút sa to pošle a mm. potom ešte ďalšie minúty, kým sa to ku mne dostane, takže ten mail jednoducho už nebol daný do otázok, ale som si ho potom spätne pozeral, pán Lubomír, Určite by som ho dal, bol to dobrá, dobrá, dobrá otázka, takže dúfam, že ostanete priaznivcom konzervatívnej pozície, naďalej interagujte, naďalej píšte a e, budeme na to reagovať. Takže to bolo k otázkam mailom, mailov a vôbec kontaktov do konzervatívnej pozície podľa živých vysielaní. No a teraz by sme už prešli vám, pán doktor, pán predseda. Tak e, prvá, prvá vec, čo naozaj teraz taká veľmi páčli, eh, veľmi taká naliehavá, pálčivá. Eh, nachádzame sa v stave ropnej núdze, ako jediná <laughs> krajina, neviem, či Maďari vyhlásili, ale v Rakúsku, v Čechách, v Polsku, v okolitých štátov úplná pohoda, žiadny problém. A u nás je stav ropnej núdze, pretože z veľkej časti stále ešte nejakým spôsobom naša vláda zotrváva na tom, že uh, a je to aj právne ešte možné, vydobili sme si to, že po Uh, ropa sa k nám dá dopravovať uh, ropovodným potrubím na výnimku do konca roku 2027, myslím to je. Takže ešte nejaký, uh, nejaké dva roky necelé. Ale mesiac po ruskom útoku v západokrajinskom roponom úzlí Brody, mesiac od tohto dňa, na ropovod družba sa vo, to, to bol útok v lokalite západnej Ukrajiny, zautočila, neviem či dnes alebo včera, alebo predčerom už to termín, teda presný datum nemám načítaný, zautočila Ukrajina na kľúčový úzol zasa e, ropovodu v Ruskej federácii, konkrétne v republike Tatarstan, No a tam, tam teda vznikol veľký požiar v rámci tej ich čerpacej e, stanici Kalekino e, pri meste Alme Kievsk. No, ale už ruská strana dneska hlásila, že je to vraj sprevádzkované na ich strane po tomto ukrajinskom útoku, ale dodávky ruskej ropy zatiaľ neboli obnovené. A mňa by tejto súvislosti zaujalo, teda e, zaujímalo vaša taká reakcia, ak sa vy na toto pozeráte, lebo samozrejme je, je tak dosť rizikové, si myslím, z toho pohľadu, e, že celý ten transport ruskej ropy vlastne prechádza územím Ukrajiny, kde prebiehajú bojové operácie. Jednej alebo druhej strany vidíme, že mhm. navzájom si triafajú tie kľúčové infraštruktúrne body, či už v rámci ropovodov, plynovodov alebo iných teplární a tak ďalej. Proste je to legitímna e, vojna medzi nimi No a my práve cez toto územie máme ťahaný ten kľúčový, eh, tú kľúčovú ropnú dodávku, lebo treba povedať, že dodávka ruskej ropy je už eh, vo výnimke len, ktorá ide ropovodom, to, ktorá ide e, eh, trajektami, už sa nedá nejakým spôsobom legálne dostať do krajín Európskej únie, takže tam treba potom požadovať ďalšiu výnimku. Takže je to taká vysoká riziková vec, preto nám, máme aj ten stav ropnej núdze, a či by nestalo za to, alebo vôbec nie je chybou vlády, že už potom, však to je ten rusko-ukrajinský konflikt, to trvá od roku 2022 taký ostrý, hej? nepočítam rok 2014, 2022 až 2024, takže 4 roky v podstate takého ostrého bojového konfliktu nasadenia či nebolo prezieravé pre takéto prípady pro futura si urobiť už nejaké iné kontrakty a inú e, dodávku ropy pre Slovenskú republiku? Lebo keď si pozrieme tie exekutívne rozhodnutia okolitých štátov z našeho nejakým spôsobom civilizačného okruhu, ako Polská republika, Česká republika alebo Rakúska republika, tak tam žiadny stav ropnej núdze nemajú. No určite, to, že sme sa dostali do takejto situácie, je chyba vlády a nie jednej, ale opakovane všetkých, ktoré tu boli. A ja si ináč nemyslím, že my máme v rámci Slovenska nejaký stav ropnej núdze. Ak má niekto stav ropnej núdze, tak to má eh, rafinéria Slovnaft kde ale Slovenská republika nemá žiadny vlastnícky podiel, čiže to je ropná núdza rafinérie Slovna, ktorá patrí maďarskému molu a nie Slovenskej republike. Ak by, mal, e, ak by mala vláda a štát riešiť nejaký problém ekonomicky, tak by to mala byť, hlavne e, mal by to byť problém spoločnosti Transpetrol, ktorá jednoducho prevádzkuje e, ropovod družba na území Slovenskej republiky a keď ďalej nebude prútliec ropa, no tak jednoducho ten, tá firma nemá zmysel a stráca zmysel. A pravda je to, že e, každá krajina, minimálne teda od dňa vypuknutia toho ostrého konfliktu, sa mala snažiť zabezpečiť si alternatívne možnosti dodávok ropy aj keď je tá ropa teda pre súkromné spoločnosti, ale je logické, že každý štát by mal mať záujem, aby boli potreby e, v oblasti dodávky e, benzínu a nafty a ďalších palív, ale ďalších produktov, e, ktoré sa vyrábajú z ropy pokryté bez problémov. A toto je podľa mňa v rámci Slovenska zanedbané. Tá dnešná situácia je, by som povedal, zaujímavá z viacerých uhlov pohľadu, nielen z hľadiska toho, že nie sme pripravení na takú situáciu, že naozaj ten ropovod prestane fungovať nielen preto, že ako sa hovorí tak zo srandy, že Sergej zavrie ventil, kde si na Ukrajine, ale aj preto, lebo môže nastať technická porucha, lebo, lebo v rámci vojnového konfliktu je, ako hovoríte presne, absolútne lega, legitimné, keď teda vojna samotná je veľmi zl zlá záležitosť, že sa jednoducho buď účelovo, alebo aj omylom niekedy príde k poškodeniu nejakých zariadení. Ale opakujem, štát by sa mal starať hlavne o svoj štátny podnik, a to je Transpetrol. Ten má problém ekonomický. Čo sa týka dodávok ropy, no tak to je problém rafinérie Slovnat, ktorá si mala zabezpečiť vlastne vlastne dodávky z alternatívnych zdrojov, alebo už sa mala pripraviť technologicky na spracovanie iného typu ropy. Ja chcem povedať jednu takú drobnosť, ktorá možno mm, v verejnosti dlhé ja roky unikala. tam jednu vec ohľadom tohto. Um však tá ropná kríza už sa mimo tohto vojenského konfliktu niekedy vyskytla, myslím, že v roku 2009 z hodov okolností tuším riešil aj do, e, doktor Fico, premiér dnešný, aj vtedy bol v úlohe premiéra. A tam potom vlastne ako jedna z vecí, ktorá sa urobí na úrovni štátu, tak sa rozhodlo po tej ropnej kríze pred tými 20 rokmi, že sa posilní interkonektivita Slovenskej republiky s okolitými štátmi. A myslím, že sa tedy sprocesoval reverzný tok aj z Českej republiky, urobil sa interkonektor smerom k Polskej republike a myslím, že aj k Maďarsku, ale neurobil sa ešte k tej našej ďalšej krajine. K Rakúsku. Áno, trošku vás popravím, pán redaktor, to sa v tej týkalo plynu. To, bol plyn? To bol plyn a to bola taká zaujímavá situácia, už tedy sme sa mohli poučiť, že tí Ukrajinci, aj keď áno, dnes sú krajina, ktorá bola eh, v rámci... Dobre, a ten interkorektory z hľadiska ropy máme kde? S okolitými krajinami? No, no máme ich smerom do Maďarska, máme ich do Česka, ale nemáme ich do Rakúska, to čo ste povedali. Ale len, ani ja, do Polska není? Ani do Polska, pokiaľ Dobre. viem, tak nie. No. Čiže to bol plynový? To bol, to bol plynový problém, lebo jednoducho vtedy Ukrajinci neplatili eh, Rusku za plyn, Rusi posielali plyn do západnej Európy, pretože si plnili povinnosti, ktoré im vyplývali z medzinárodných zmluv. No a poviem to tak úplne ľudovo, že Ukrajinci ten plyn kradli, no tak Rusi zastavili ventil a plyn neprúdil. A vtedy bol ten obrovský problém, navyše vznikol, myslím si, v januári alebo v februári, až si spomínam, a naozaj to bol veľký problém, lebo bez plynu prestalo takmer fungovať duslo šala kde plyn teda nie je e, iba e, materiál na vykurovanie, ale je to hlavne surovina, z ktorej sa vyrába čpavok a ďalšie všelijaké výrobky, lebo tam sa vyrábajú hnojivá. Čiže nebol to problém len na e, kúrenia, ale aj problém priemyslu a prevádzky priemyslu. Takže to sa týkalo plynu. Ale Takže to... interkonektory plynu máme vtedy do vyriešené. Polskej republiky, do Českej republiky, do Maďarska a bolo to realizované v rámci posilnenia a nejakej krizovej operácie, ktorú sme zažili v roku 2009. A teraz teraz z hľadiska ropy, tak interkonektory máme teda do Českej republiky, e, do Maďarska na Ukrajinu a ja Aha. sa pýtam, že či sú není strategické ešte interkonektory ale či sa vôbec uvažovalo aj s prepojením ešte s Maďarskom a s, Rakúsk e, s, s Polskom a Rakúskom? No o tom, že by sa ura, e, s Polskom neviem, no to nemám informáciu, tam je to podľa mňa aj trošku geografický problém, lebo však tá severná hranica Slovenska to sú samé hory, ale ne, neviem o, o tom, že by sa tam uvažovalo o nejakom prepojení na nejaký ropovod. Čo sa týka e, ropovodu alebo spojenia, akože tých, nazvem to rúr, e, smerom na Rakúsko, tak to je taká zaujímavosť, možno to občanov ak, ak prekvapí, ale Ehm, na, no v rámci Slovenskej republiky vznikla už pred asi 20 rokmi spoločnosť, ktorá sa volala BSP, ehm, Bratislava Švechat Pipeline. To bol spoločný podnik ehm, slovenského Transpetrolu a rafinérie Švechat v Rakúsku, kde mala, bola snaha, to bola iniciatíva hlavne teda rakúskej rafinérie, lebo chcela, chcelo získať pripojenie na ropovo družba. Jednak to bolo zo strategických dôvodov, pre prípad možno, aký nastal aj teraz, ale z opačnej strany by to bolo. A druhá vec, že chceli získať prístup k vlastnejšej rope. A e, opakujem to tak, vždy bolo tak mimo možno nejakého záujmu médií alebo občanov. Táto spoločnosť fungovala 20 rokov, minuli možno 20 miliónov eur na rôzne štúdie, analýzy, audity, ako sa to dá urobiť. A vždy už, keď sme boli pred tým, že by sa to malo dostavať, to je asi 60 kilometrov rúry, oproti celému ropovodu družba je to nič. Tak vždy e, nastúpili e, nejakí aktivisti z Greenpeace a začali protestovať, že jednoducho tá rúra nemôže ísť cez e, územie Žitného ostrova a v rámci Bratislavy, kde je zdroj pitnej vody, pričom podľa môjho názoru najväčšia environmentálna záťaž a riziko je samotný Slovnaft, samotná rafinéria a nie jedna rúra z ropov, Čiže ono to bolo vždy, by som povedal, iniciované pravdepodobne vlastníkmi rafinérii rafinérie Slovnav preto, aby ich konkurent, ktorým je rafinéria AMV, nezískala prístup k vlastnejšiemu produktu. A dneska na to doplácame. Pretože dnes, keby sme mali toto prepojenie do Švechatu, pretože Švechat má napojenie na e, ropovody do Talianska, čiže nemuseli by sme tú ropu e, transferovať cez ropovod Adria, kde sa vyjadril vlastne chorvátsky premiér, že on bude rešpektovať obmedzenia, ktoré sú stanovené Európskou radou a dokonca rozhodnutím e, prezidenta Trumpa, ktorý povedal, že tá e, ropa, ktorá je e, mimo ropovodu, nie je možné, aby sa dostávala aj prostredníctvom tankerov a potom ropovodu do Slovenska a Maďarska. Takže dneska na to, že možno vlády, ktoré tu boli ostatných 20 rokov, neboli dôsledné a nevybudovali to prepojenie Bratislava-Švechat, tak nám skomplikovali život. Kontraktor za Slovenskú republiku na dodávky ropy je súkromná firma? Mm, áno, samozrejme. E, dodávka ropy je, lebo e, e, Transpetrol je len vlastní rúru a vlastne um, kompresory, ktoré tlačia, alebo tá čerpadla, ktoré tlačia tú ropu cez tú rúru, ale odberateľ tej ropy je rafinéria Slovnaft. A tá respektíve buď rafinéria Slovnaft, alebo české rafinérie, alebo Transpetrol transferuje ropu aj do českých rafinérií, ale samozrejme to je úplne akože oproti odberu, ktorý má Slovnaft, to je minimálna, minimálne množstvo tam potom vlastne, keby sa malo uvažovať v rámci krízového riešenia, však to je nejakých 60 kilometrov ten ano. ropovod do tej najbližšej asi vo Viedni, hej, predpokladám, že to doťahané. No ra rafinéria AMV je vlastne smerom na vo Viedni, smerom ale na Slovensko, ano. čiže z tejto strany Viedne Ano. a tam končí vlastne ten ropovod, ktorý ide z južnej Európy, myslím, že z Talianska. Áno, čiže dajme tomu nejakých 60 km by the way a tam by ako by ho do toho vstúpiť štát, povedať, že týmto smerom pôjdeme, to treba vybudovať? No, teraz sa, to sa nedá urobiť za mesiac, to je logické. Neurieši teraz situáciu, ale pro futura, jak sme riešili tie plynové veci pred tými 20 rokmi s tou interkonektivitou, tak proste urobia tú ropnú interkonektivitu. Takú lucidnú. Áno. No, e, to by sme sa museli pozrieť, že na čom sa to vždy zadrhlo, to vlastne to e, budovanie toho prepojenia, pretože opakujem, len sa vždycky akože podlahla, uh, vytvorila vytvorená atmosféra, že vybudovanie takéhoto prepojenia je ohrozením e, zásob pitnej vody alebo podzemných vod na Žitnom ostrove a vždy vlastne ten líder tej iniciatívy na dobudovanie tej rúry do rafinérie e, Švechat, ktorým bola slovenská firma Transpetrol, s tým prestal. Jednoducho povedali, že vzbudzuje to negatívne emócie a politici sa riadia práve tým, že čo im vyjde z nejakých prieskumov a keďže to bolo vnímané, že by tým možno si pohnevali nejakých voličov, tak to vždy stopli. Opakujem, bolo minutých strašne veľa peňazí na rôzne štúdia, na všetky prípravné práce a nič za to nezrealizovalo. Ja si myslím, že štát má mocenské nástroje na to, že keď toto považuje naozaj za strategickú investíciu a za strategickú e, stavbu, tak to vie dotiahnuť do konca a vybudovať. Lebo v podstate teraz dám ostave na riešenie tej situácie, buď sa to sprevádzkuje, ale môže sa stať a treba s tým počítať, možno e, zlomyselným účinkom, alebo len takým, že naozaj sú tam bojové operácie, tie bojujúce strany nehľadajú otázky tretich krajín, ale svoje vlastné záujmy v rámci toho, aby v tom konflikte získali navrh, myslím mhm. teraz Rusov a Ukrajincov tak sa môže stať, že proste tá prevádzka sa neobnoví, ten transport ropy cez tú Ukrajinu. Z rôznych dôvodov. Hej? Môže si dávať vínu Ukrajincom alebo Rusom, to je jedno. Proste nebude obnovená. Takže nám teraz zostáva jediná možnosť, teda, jak som pochopil, že by to malo ísť tým južnou vetvou, cestu Adriu, cestou Chorvátskou, ktoré tiež urobilo suverénne rozhodnutie, my sme tu krajina suverénnych rozhodnutí, také suverénne rozhodnutie Chorvátsko bolo, že teda musí e, dodržiavať sankčné, sankčné podmienky EU, hej, ktoré sme hm. si stanovili a takisto sankčné predpisy amerického úradu OFAC, mm-hmm. ktoré zase hovoria o tom, že tá ropa, ktorá je prepravovaná cez tankery, sa do Európskej únie nemôže dovážať, je? z Ruska, ruská ropa. Takže môže to byť len ropa iná. A teraz sa operoval tým, bola kedy ešte pred touto udalosťou, že to výrazne zdraží transportné mm. poplatky. Neviem, aký máte vy na to názor, to ma zaujíma, či to výrazne zdraží tie transportné poplatky. A druhá vec je, že teda má nedostatočnú kapacitu, ale tá sa už teraz nehovorí, že to má nedostatočnú kapacitu Adria. Takže váš pohľad na to. A ešte teraz, pardon, ďalšia vec. Či ešte nejaká iná možnosť okrem tejto Adrie? Pane doktor, pozrime sa na to z pohľadu občana Slovenskej republiky. Viete, mne sa zdá, že do istej miery je to trošku zase taký zástupný problém, ktorý sa tu rieši, pretože opakujem, štát, finančné záujmy štátu a finančné záujmy občanov Slovenskej republiky, tak to je problém, ktorý sa týka spoločnosti Transpetrol, pretože ak cez tú rúru nebude prúdiť ropa, Transpetrol nemá žiadne príjmy a skrachuje štátna firma, ktorá ne, neboli to nejaké veľké peniaze, ale každý rok jednoducho bola zisková a odvádzala do štátneho rozpočtu ako zerská spoločnosť ministerstva hospodárstva nejaké peniaze. Čo sa týka Slovnaftu, pretože to je jediná fungujúca rafinéria na území Slovenska, to je súkromná firma, ktorá vlastne a navyše patrí maďarskej firme, Čiže a dobre viete, že ešte za minulý rok a myslím ešte predtým rok, akože tak podľa môjho názoru veľmi pochybnými a zvláštnymi účtovnými operáciami sa vyhli plateniu daní vo výške takmer 500 miliónov eur. A mám pocit, že... Tam bola taká nejaká mimoriadná daň ešte počas Áno, mimoriadná vlád, daň, ale... Urob... v roku 2023? No, ona, ona bola zavedená ešte, ešte pred rokom 20, ale potom upravili podmienky za, myslím, e, e, Hegerovej vlády, ja sa nepletie, možno za Matovičovej, kde jednoducho povedali, že, že mu sú povinní platiť tú mimoriadnú daň iba vtedy, ak určitá aktivita prekročí, myslím, 70% celého Aha. obratu a oni to robili tak, že zmenili ten obrat nejakým účtovnými operáciami s matkou a povedali, že jednoducho nenaplňujú splnili sme túto, tento limit a tým pádom nemusíme tú dodatočnú daň platiť a zostalo to tak vysieť vo vzduchu, boli toho plné médiá a vôbec neviem, či niekedy sa daňový úrad zaoberal, alebo teda v tomto prípade daňový úrad pre, pre tie osobitné subjekty daňové, to majú veľký obrad, či to vôbec kontroloval, či tá účtovná operácia bola v poriadku. Čiže štát ide dneska E, pomáhať firme a chrániť firmu, ktorá za, a akože podľa môjho názoru, nie celkom korektne akože sa vysporiadala so svojimi daňovými povinnosťami a samozrejme nie právne, ale myslím si, že si to vo vzduchu, či náhodou nie je dlžná štátu 500 miliónov eur, čo je v dnešnej situácii pri konsolidácii strašne veľa peňazí. To je jedna vec. Druhá vec, zase z pohľadu občana. Uh, pozrite sa, aké sú ceny pohodných mod na Slovensku Nepamätám si, že by bolo nejaké obdobie, keby boli výrazne lacnejšie alebo vôbec lacnejšie ako pohodné hmoty v Maďarsku, v Polsku, v Česku alebo v Rakúsku. E, dnes čítate v novinách a v médiách, počúvate, že je výhodné, doda, e, vlastne, aby, bola e, stále, aby boli plynulé dodávky ruskej ropy preto, lebo tá ruská ropa je o 30% lacnejšia ako ropa z iných zdrojov. Ale konečný zákazník, danový poplatník slovenský to necíti. No, to, tomu sa chcem dostať. A teraz si povedzme otvorene, že prečo to je tak. Áno, je pravda, že na Slovensku je o niečo vyššia spotrebná daň, pretože tá cena tých palív na benzínke, lebo to občana zaujíma, keď tankuje do nádrže, koľko za to zaplatí, tak určitá časť tej ceny sú výrobné náklady náklady, ale väčšia časť tej ceny je spotrebná daň. Ale to nie je taký rozdiel, ako je rozdiel tej cene 30% medzi cenou ropy, toho produktu, e, teda respektíve suroviny, ktorá sa dodáva z Ruska a ktorá sa dodáva z nejakých iných krajín. To znamená, že tá rafinéria mala podľa môjho názoru dlhodobo neprimerané zisky. Preto boli u nás jednoducho také, také, také vysoké ceny pohodných mod. Čiže z pohľadu občana sa nič nezmení, pretože tie pohonné hmoty boli vždy drahšie, napriek tomu, že dneska to všetci priznávajú, že surovinu mal ten Slovna o 30% lacnejšiu ako povedzme rakúska MV na benzín, chodíte na benzínky, benzínové pumpy, niektoré sú slovnavťacké, niektoré sú MV, to sú asi myslím, že dominantné postavenie na trhu majú tieto dve skupiny benzínových čerpadiel, potom ešte pár menších, ale tie ceny sú približne rovnaké, niekedy možno tá, tie paliva na MV pumpách boli ešte o nejakých parcentov lacnejšie, pričom e, rafinéria MV vyrába ropu z, nie z, e, benzín a naftu nie z ruskej ropy, ale neviem odkiaľ oni dovážajú ropu, ale mali ju teda celý čas o 30% lacnejšiu, pardon, drahšiu, ale na pre občana na Slovensku sa tá cenová výhoda, ktorú mala rafinéria Slovna, nikdy neprejavila, skôr naopak. Čiže a štát ide chrániť, ja to, ja to veľmi zjednoduším, dneska vláda a štát chráni ekonomické záujmy Maďarska a nie Slovenska tým, že ide pomáhať rafinérii Slovnaft. Pretože občanovi to je jedno. To je súkromná firma, Mňa nezaujíma, kde si zoženie rafinéria Slovna v dropu, či má urobené technické zariadenie na spracovanie nejakej inej ropy, pretože keď mala cenovú výhodu oproti ostatným rafinériám v okolí, tak aj tak sme mali najdrahšie pohonné hmoty. Čiže je to ochrana súkromných záujmov a nie ochrana záujmov občana, pretože keby sa to zníženie ceny ropy, alebo tá vlastnejšia ropa, nižšia cena ropy mala prejavovať vo vzťahu k občanovi, tak sme tu mali mať posledných 20 rokov najlacnejšie pohonné hmoty v celej Strednej Európe. A mali sme ich? Nemali. Dá, dalo by sa niečo s tým robiť z pozície vlády? Samozrejme, nastavíte podmienky inak, že vlastne aby tak tým spôsobom nefungovalo, lebo treba povedať, že keď krajiny, my máme jediný tu na stav ropnej núdze a musia sa nejaké bezpečnostné rezervy ropných látok, myslím, že 150 tisíc tón alebo koľko to uvoľňovali, vlastne pre tú rafinériu slovnáva, stopli sa exporty tých ropných výrokov a tak ďalej. Na no okolité štáty sú vysmiaté Rakúsko, Českom, Polsko, takže keď tu náhodou nejakým spôsobom, nedaj Bože, vyskli pumpy, tak ideme tankovať do okolitých štátov, alebo keď bola cenová nerovnováha, hej? Inak Ale veď sme členom Európskej únie, máme tu voľný pohyb to tovaru, e, kapitálu a osvo pracovnej sily. To znamená, že keď nebude vedieť dodávať rafinéria Slovnaft, benzín a naftu do benzínových e, čerpadiel alebo nejakým, nejakým firmám, no tak ich dodá niekto iný. Ja si myslím, že akože nie, nie je na, v Európe ako nejakom ekonomickom celku my nemáme nedostatok ropných produktov. A opakujem, že rozde bol, bolo by to problém vtedy, kebyže máme za ostatných 20 rokov o 30% nižšie ceny tých pohodných môd a týmto, že vypadola vlastne dodávka tej ruskej ropy, sa nám tie ceny zvýšia. Vtedy by problém bol. Ale my sme mali stále najvyššie ceny v Strednej Európe tých pohodných môd, tak vlastne ja z hľadiska občana ja v tom nevidím absolútne žiadne riziko. A ešte jednu vec tam doplním, to som dokonca sám osobne kritizoval. Neviem, či viete vlastne, kde sú skladované tie E, zásoby aj rop, ropy, ale aj teda ropných produktov, benzínu a nafty ako strategické rezervy štátu. No tak sú skladované zase len v tej rafinérii <laughs> Slovnaft a je to takým zaujímavým spôsobom robené, že, že na tomto rafinéria Slovnaft e, profituje Čiže platíme aj za skladovanie? Áno, za, v podstate za, za skladovanie takýchto strategických všelijakých zásob je zodpoved, sú zodpovedné štátne hmotné rezervy. To je organizácia štátu, ktorá vlastne po, má povinnosť... No, ale zákona... má to priestory Slovnaftu, aj firma no. súkromná dáva priestory a tie nádrže zrejme, tak my platíme za prenájom tých nádrží? No, my, uskladenie tých rezerv platíme? Nie, ono to je naopak, že časť tých nádrží vlastní rafinéria Slovnaft, časť tých nádrží vlastní vlastne štát. E, Slovnaft si prenajíma od štátu tie nádrže, ale zdôrazňujem časť, aby som bol spravodlivý. A potom je vlastne štátne hmotné rezervy platia za to skladovanie. Čiže e, rafinéria Slovnaft mala dlhodobo o 30% lacnejšiu surovinu ako všetky rafinérie v okolí, v okolitých štátoch. Profituje ešte aj zo skladovania e, vlastne strategických zásob, zásob ropy, benzínu a nafty. A Napriek tomu to nikdy nemalo pozitívny vplyv na cenu pohodných hmot na, na benzínových pumpách pre občanov ani pre firmy. Čiže ja si myslím, že my tu riešime problém, ktorý podľa mňa je len virtuálny a, a trošku, trošku nafúknutý. Lebo... Keď tak rozmýšľam, tak aj firma Orlen, ktorá je vlastne polská, je myslím, že je už dominantná alebo významný E, vlastník PUM na Slovensku, tak myslím, že si do niektorých dováža aj vlastný pen, e, benzín aj naftu z Polska, že nebere to odslov naftu v nejakom podieli. Viete čo, ono sa to, pokiaľ ja e, teda viem, nie som úplný odborník na výrobu benzínu a nafty, ale viem, že v podstate tá podstata alebo ten rozdiel v kvalite tých jednotlivých pohodných látok je v tzv. aditívach, v tých látkach, ktoré sa pridávajú do, toho, do tej suroviny. Čiže napríklad viem, že e, v EMV e, paliva, tak on sa vlastne akože e, do, dokončovali, neviem, či to ešte funguje v rámci Slovnaftu, s tým, že Slovnaft vlastne dodal benzín a pridával tam iba aditíva pre, e, pre MV, ktoré si dodávala MV. Neviem, ako by som to vysvetlil, ako keď robíte akože nejaký, napríklad víno, že urobíte nejaký, ako, pardon, možno destilát je lepší príklad, že robíte čistý destilát a potom do toho pridávate nejaké príchute, tak takto to fungovalo. Áno, ale keď berem ten príklad, že tá ropa cez tú družbu nepôjde, Chorvati teda... Um nepovolia transport ruskej ropy z tankerov, mm -hmm. pretože rešpektujú e, sankčný zoznam, americký aj európsky, tak a naša vláda by tie ideologické záležitosti, hej, tie ideologické, ideologické stanoviska, že len ruskú ropu a žiadnu inú, hej, Robert Fico, žiadnu inú, tak teda čo hrozí slovenskému občanovi? No podľa mňa nič v tomto prípade... Budú ťažiť iné rafinérie z toho okolitých štátov, vyzasobujú ropu Áno, truktami, pumpy. A nič sa nestane. Úplná pohoda. Úplná pohoda. Ja, ja v tom nevidím ekonomický problém pre občana a slovenské firmy v tom nevidím žiadny, opakujem, pretože my sme mali vždy najvyššie ceny benzínu aj, aj e, nafty historicky ostatných 20 rokov napriek akože nižším nákladom na nákup súroviny, ktoré má slovna. To znamená, že ak sme mali ak teda ešte raz, Slovnaft malo 30% nižšiu cenu ropy ako Švechat. A vždy sme mali vyššiu cenu na Slovensku a opakujem, bolo to iba čiastočne kvôli vyššej spotrebnej dani. No tak čo sa stane? No tak bude, budeme bude, bude dodávať viacej rafinéria Švechat do benzínových pump na Slovensku alebo dodávateľom a bude to za tú istú cenu, aká je dneska. Však, tak cena, ktorá je dneska na, na pumpách NV, to je cena produktu, ktorý je vyrobený z ropy, ktorá je dodávaná, ja neviem, z Kataru, zo Saudskej Arábie alebo od nejakého... Od Dobre, a keď sa dačím zamyslíme, že tak potom prečo vlastne Robert Fico s tou svojou vládnou koalíciou tak traumatizuje Slovensko takýmito, by som povedal, e, vyostrenými nejakými retorickými prejavmi, a ja neviem, tu na strašením ropnou núdzou a tak ďalej, alebo zaviedol aj ropnú núdzu. Prečo, keď teda vlastne sa nič nedieje z hľadiska toho? Koho vlastne on potom reprezentuje, keď teda slovenský občan je v pohode? No, z hľadiska ekonomických záujmov jednoznačne chráni záujmy MOLu, a Maďarska a nie no. Slovenska, pretože Slovensko, opakujem, akože z toho, či bude Slovnaft eh, vyrábať z ropy E, ruskej alebo nejakej inej v princípe. A prečo to robí? Ako myslíte, že ho tam vydiera marakešský minister e, Miroslav Lajčiak, hviezda Epsteinových spisov, ktorý je v dozornej rade Slovnaftu? Že niečo na, má na, na nášho veľkého premiéra Roberta Fica, alebo nie, nie, to prečo? Si, to, si, to si nemyslím. Ja, ja, ja vidím dva dôvody. Jeden dôvod je ten, že má nadštandardné dobré vzťahy e, s pánom Orbánom a samozrejme hovorí sa, že sa to spája s politikou, že celá táto aktivita je vlastne preto, aby boli poškodené akože záujmy Maďarska. Je, Maďarsku je pred voľbami, čiže čím horšie pre Orbána, tým lepšie pre toho jeho konkurenta. Ten sa volá Maďar, myslím, priezvisko má, aj etnické je Maďar, ale aj Barizisko má Maďar. To je jeden dôvod. A druhý dôvod je ten, že pán Fico, ja viem, že má vaši poslucháči, ktorí majú radi smer a volia smer, asi nebudú mať radi, ale on je oportunista, ktorý jednoducho vždy hovorí to, čo si myslí, že je vhodné hovoriť, aby jednoducho v očiach svojich sympatizantov a voličov vyzeral ako ten hrdina spasiteľ Slovenska. Ja to poviem veľmi jednoducho. Viete, on veľakrát sa venuje zastupným témam, aby ľudia sa venovali niečomu inému, a zabudli na to, že im teraz, keď to preženiem, škrka v žalúdku. Že tá ekonomická situácia Slovenska je čím ďalej horšia, horšia, horšia. Čiže z môjho pohľadu vo vzťahu k občanom Slovenska je to tak trošku zastupná téma a ekonomické záujmy, uh, alebo chráni ekonomické záujmy Maďarska a nie Slovenska. Opakujem, ak by mal chrániť ekonomické záujmy Slovenska, tak by mal riešiť, čo bude s firmou Transpetrol, lebo ak firma Transpetrol nebude mať E, produkt z Ruska, ktorý bude transferovať, nebude dostávať za to platby, no tak jednoducho skončí asi v likvidácii a tá rúra... A tam máme tým 50% a zvyšok... Alebo... Nie, Transpetrol je 100%, 100% na cera. Aj. Tam bol kedysi problém majetkový a nejaké súdne spory okolo toho a už boli. to máme 100%, áno. čiže rúry vlastníme my. Áno, áno. To je vlastne na území Slovenska plus áno, tie vlastne áno. čerpacie stanice, ktoré to tlačia. Tam bol problém, že vlastne bola časť... E, Takže pán, keby sa robila investičná vec do Rakúska, Spojnica, uh mhm. -huh. tak by to vlastne financoval štát, ako Transpetrol by to mal v gestii? E, myslíte to, sp to spojenie? To spojenie po slovenskú no, hranicu. To mal byť, to mal byť spoločný, veď som hovoril, to bol spoločný áno, podnik. Ale tam by bola vlastne to... štátna účasť toho spoločného áno, podniku. Áno, áno. To, bolo, to bol spoločný podnik e, e, Švechat, rafinária Švechat, EMV a Transpetrol, mali to spolu postaviť a to spojenie urobiť. A čo sa týka Transpetrolu, tak tam, až si pamätáte, bola predaná e, podiel Jukosu, ten potom štát vykúpil a ešte tam bol problém, bola teda nejaká súkromná firma, mm -hmm. ktorá tam niečo akože z pohľadu teda štátu nejaké akcie ukradla, potom ich získali súdnou cestou naspäť. Dnes je e, Transpetrol 100% cera e, a akcionárske práva vykonáva, myslím, ministerstvo hospodárstva. Čiže to, je, to je mal riešiť, e, mala riešiť vláda, pretože to je štátna firma, ktorá patrí na 100% štátu a jednoducho problém ekonomicky tejto firmy je problém priamo štátu aj občanov. Čo sa týka Slovnaftu, tak tam si myslím, že ja som urobil k tomu také nejaké stanovisko a položil som otázku, teda, že keď už ide štát pomáhať Slovnaftu, tak či si dali ako podmienku do riešenie tej nedoriešenej daňovej povinnosti tých 500 miliónov, pretože ja keby som ho premeril, aby som to urobil. Povedal by som tak, dobre, veď chápeme, že je záujem štátu, aby tá rafinéria fungovala. Ja verím tomu, že e, oni už vymyslia spôsob, akým dostať na územie Slovenska ropu, aby tá rafinéria fungovala, pretože ak to neurobia, tak to budú musieť stopnúť, zatvoriť a vznikajú im ekonomické škody obrovské. Z pohľadu štátu je riziko to, že by tú rafinériu zavreli a jednoducho by prišli zamestnanci o prácu. To je problém štátu. Áno, lenže ropy je strašne veľa, to je prebytok proste. Ja ropa, cena je strašne nízka teraz, takže není problém sem dovieť akúkoľvek ropu. Samozrejme sú tam nejaké technické nuancie okolo toho spracovania a tak ďalej. Každá ropa má troška inú chemickú charakteristiku, to je pravda, ale 4 roky sa bol čas alebo už koľko pripraviť, aj? vlastne od roku 2022 do roku 2026. dneska sme 4 roky a to je vec e, slovna v toto, to má slovo. Viem, že to sa riešilo zmenilo ešte počas Hegerovej vlády a matovič, hlavne Hegerovej, tá schopnosť Slovnaftu sa transformovať technologicky na spracovanie inej ropy ako ruskej. No je to problém súkromnej firmy, nie je problém štátu. Spýtam sa, keď sa vlastne uvoľňuje, myslím, že tam bolo okolo 250 tisíc tón z tých štátnych hmotných rezerv sa uvoľňuje v prospech uh, Slovnaftu, tak vlastne to sa uvoľňuje na prospech uh, akej výroby a aký podiel na tom bude mať, na tom zisku aj štát, lebo keď sa to z jeho roz, e, tak tých to, to, je, to je zápožička. To znamená, to že... sa musí vrátiť? To sa musí vrátiť a tam je jediný profit štátu. Čiže je barel za barel, jak sa hovorí. Áno, barel za barel, to znamená, dneska sú tam nejaké nádrže z ropou, tie sa spracujú a keď jednoducho vymyslí e, spôsob, e, buď teda štát v rámci dohody, že sa uvoľní ropovo družba, bude pokračovať transfer tej ropy, tak doplnia do tých zásobníkov, kde skladuje zase slovna v preštát a štátne hmotné rezervy tú ropu táto ropa, alebo tam musia doplniť nejakú inú. Myslím, že to, tá zapožička je na pol roka, čiže to e, slovna nekupuje, on si to iba požičiava a je tam jediný profit finančný štátu je, že za to obdobie tej zápožičky musia platiť z objemu tých zdrojov, ktoré vlastne predstavujú objem tej ropy nejaké úroky. Ale to sú drobné, to nie sú nejaké veľké peniaze. Čiže Takže... Slovnaft nič nekupuje od štátu, štát nič nepredáva, štát to iba zapožičia a Slovnaft mu to potom vráti. Otázka, že či tam dá nejaký deadline, do to musí vrátiť? To tam je lehota, myslím, že pol roka. Pol roka a pokiaľ nie, no tak sa to bude predlžovať. Takže keď to je taká burka v Šerbli, ak sa hovorí, že vlastne nič proti ničomu z hľadiska slovenského občana, tak prečo teda Robert Fico ako premiér naďalej eskaluje a robí riziko to, že vlastne prestaneme dodávať elektrickú energiu na Ukrajinu, čo je súčasť nejakej európskej siete a tak ďalej. Čiže máme tam iné zodpovednosti, nielen voči Ukrajine, ale voči iným dodávateľom tej elektrickej energie, že vlastne riskujeme stred s inými záujmami a možno tam sú aj nejaké sankcie voči nám ako Slovenskej republiky Amerike. E, zo strany teda, on teda povedal, že preniesie tú požiadavku na SEPS, áno. Takže mňa zaujíma teda váš názor na toto. Hm, tak viete, to sú... E, politické vyhlásenie akože dobre niekedy znie, a urobí to dojem na sympatizantov voličov a naopak nahnevá to opozíciu. A treba sa pozrieť, že aká je praktická stránka e, toho vyhlásenia, čo to vlastne znamená aj v tej praktickej realizácii, aj vo, v tej finančnej nejakej, nejak vo finančnom e, výsledku pre štát aj pre tie firmy. Dodávanie elektriny. Poďme k výrobe elektriny. E, kto vyrába elektrinu? Na Slovensku. Slovenské elektrárne. Teda majoritu, hej, akože 99 asi percent, nepočítame nejakú fotovoltiku a neviem, nejaké alternatívne zdroje. A samozrejme jediný akože štátny výrobca elektriny je vlastne Gabčíkovo. To je akože asi 10% spotreby Slovenska, tak to je akože patrí štátu. Ináč to vyrába Slovenská elektrárne, kde má štát 34% a 66% má e, súkromná firma EPH. Pripomínam... Pán Kšetinsky. Pán Kšetinsky. Pripomínam, že Slovenské elektrárne boli sprivatizované za Zurindovej vlády a e, pán Fico mal možnosť uplatniť si predkupné právo dokonca dvakrát. Neuplatnil, Neuplatnil si, ho, si ho. A elektrárne boli veľmi nevýhodne predané. Áno. Teraz pokračovanie, hej. Slovenská elektrárne vyrába elektrínu, ale slovenské elektrárne a vôbec každý výrobca elektriny je najradšej, keď má tú elektrínu predanú na čo najdlhšiu dobu dopredu, aby vedel vlastne predpokladať, aký objem elektriny vyrába, pretože sú zdroje, ktoré sú stabilné, ako napríklad jadro, ktoré idú akože kontinuálne v tej istom ano, výkone. Či je deň alebo noc. Či je deň alebo noc. A e, v zásade akože dneska povedzme tá elektrina, či to je, viete, len elektrón, <laughs> pohyb elektrónov elektrina, vy ju neviete identifikovať, že či je z tej alebo z tej elektrárne, tak e, tá, tá podľa mňa už je predaná na 3 alebo na 4 roky dopredu tá výroba. Čiže my dneska nemáme nejaký sklad s elektrínou, ktorý posúvame do, na, e, na Ukrajinu. To, čo má štát v rukách, tak je tzv. SEPS. To, je, to sú, to tie vysoké stožiare a dlhé dráty. Veľmi zjednoduším, hej, tie, to je vysokonapäťové vedenie. A tadiaľ sa robí transfer akože elektriny na, a tými prepojeniami medzinárodnými to konektivitou a štát vlastne vie zablokovať len ten presun tej elektriny, lebo štát žiadnu elektrinu nevlastní, okrem tej, čo produkuje Gabčíkovo a aj tú, čo produkuje, produkuje Gabčíkovo, podľa mňa už máme dávno predanú. Čiže my vieme v zásade len stopnúť pre, transfer, to ako keby ste zavreli trubku, hej, áno, že niečo áno. netečie, tak ako oni nám zavreli družbu, tak my zavreme trubku, ale nie trubku, ale drát. Tá elektrina nepôjde. Koho to je elektrina, to vie SEPS, akože mm -hmm. koho elektrínu dodáva na Ukrajinu, pretože Viete, to je paradox trhu s elektrínou, že e, my vyrábame relatívne lacnú energiu, ale kupujeme takmer najdrahšiu, pretože to obehne v úvodzovkách teoreticky celú Európu a vráti sa to sem trojnásobne drahšie, ako to slovenské elektrárne produkujú. Čiže štát nemá v rukách produkciu elektrické energie. A čo sa týka e, toho SEPSu, tak SEPS je organizácia, ktorá je teda v 100% rukách štátu, e, má obrad asi 800 miliónov eur ročne a ten objem elektriny, ktorý dodáva na Ukrajinu, alebo teda za 24., 25. ešte, ešte som nevidel výsledky, tak to predstavuje asi nejakých 15% toho celkového obratu. Čiže keby hneď akože stopol e, teda pán premiér prostredníctvom SEPSu má tú možnosť právnu, pretože to patrí štátu, aby prestali transferovať niekoho iného elektrinu na Ukrajinu, tak e, je tam finančná strata na ročnej báze. Počítam, že tam bolo, myslím, že v 24. mali nejakých 70 miliónov zisku Čiže štát by prišiel rádovo, keď sa bavíme o 15% z tohto objemu, ktorý dodávali na Ukrajinu, tak o nejakých 12-13 miliónov eur. Čo z hľadiska bežného občana je veľa peňazí, z hľadiska štátneho rozpočtu to nie je nič. Čiže zase je to trošku akože e, tým, že by urobil takéto gesto politické, nazvem to, a povedal teda, že tak vy ste nám tu urobili problém s dodávkou najprv plynu a teraz aj ropy, tak my nedovolíme transferovať cez naše dráty, ktoré patria štátu elektrinu, tak štátu vznikne škoda asi e, nejakých 15 miliónov eur ročne. No tak ale tak e, tí Ukrajinci si tú elektrinu transferujú buď cez Polsko, Maďarsko, Rumunsko, lebo my nevieme, od koho tí Ukrajinci kupujú. Oni neplatia Slovenskej republike za elektrinu. Oni platia Slovenskej, elektrine, e, Slovenskej republike, teda SEPSu, za tranzit elektriny. Takže asi takéto veľmi zjednodušené vysvetlenie. No, tam operatívne sa dali už teda mm, do toho aj Rumuni a a Poliaci, ktorí povedal, že ten transfer posilnia tie straty cez Slovensko, keby náhodou k tomu kroku prikročil SEP slovenský na návrh premiéra tak bez problémov to nahradia. Čiže tá páka tam v podstate nie je žiadna z našej strany, iba sa ukratíme sami. Možno lepšia páka by bola, keby sa tam prestali vyvážať tie zbranie, no, lebo tam no. je asi jedna tretina zbraní, čo vyvážame, ktoré vlastne dáme na Ukrajinu čiž už priamo alebo sprostredkovanie, len tam by proste sa preušil ten tandem eh, Kaleňák Strnat, hej? čiže vlastne tam by možno to ešte viacej pocitil smer SD, ako keď sa to jedná čisto cez štátny SEPS. Tak viete, toto je typický príklad plnenia politických slubov naprieč politickým spektrom. Pamätáte si vyhlásenie pána premiéra, že ani náboj na Ukrajinu, No a teraz sa to už vysvetľuje inak. Teraz sú to 2% HDP. teraz sú to 2% HDP. Samozrejme, áno, treba sa úprimne povedať a pravdivo, že časť akože z tých príjmov, z toho predaja tých zbraní má aj štát, pretože v niektorých tých spoločnostiach je štát spoluvlastníkom. E, teda konkrét... Ale to je, to je jasné, ja som ano. to rozprával, len problém je v tom, že keď vy niečo iné rozprávate pred voľbami občanom a máte iný slub, a iné, keď po, po voľbách vlastne to rozbiehate do neskutočných vesmírnych výšok tú zbrojnú výrobu s rôznymi benefitmi, však vieme o tom špekulovať tak proste to je ten problém. Nie je problém, že zbrojíme, len treba povedať potom na rovinu. Ja som to rozprával pred voľbami, to pred voľbami nerozprávali takýmto spôsobom, tak. že nedarovať, ale predávať. Aha. A to pamätáte si napríklad, trošku je to mimo tú hlavnú tému, ale to isté je s zobranou zmluvou so Spojenými štátmi. To bolo akože na všetkých tribúnach a námestiach. Pán premiér rozprával, že to roztrhá na Frankfurte tú zmluvu a dnes je nielen, že tá zmluva absolútne v poriadku, ale myslím si, že sa ešte akože posilňujú ekonomické... A v konzervatívnej pozícii, ako jediné médiu, teda jedine relácii na alternatíve sa to povedalo tiež pred tými voľbami, že pokiaľ my sme členom NATO, tak tie zmluvy, ktoré máme s Američanmi, sú úplne štandardné zmluvy. To proste majú viaceré štáty túto zmluvu DCI v tomto znení, takže nebol tam žiadny problém. Proste zasa iná milná retorika, klamlivá pred voľbami a po voľbách skutek utek proste. Takže to je ďalšia vec, ale Viete, ako sa to hovorí, nikto ti toľko nedá, koľko ti ja slúbim, takže to je politická agenda, ktorá sa opakuje každé 4 roky. Predvolebné sluby e, dobre znejú, nalákajú voličov, presvedčia voličov a potom sa na to rýchlo zabudne. A keďže naozaj tí voliči majú asi veľmi krátku pamäť, tak stále sa to nejakým spôsobom preklopí do ďalšieho volebného obdobia a nevedia vystaviť, by som povedal, to spravodlivé vysvedčenie. Tak uvidíme, aký bude mať ešte táto ropná, by som povedal, kríza, nekríza, ďalšie, e, by som povedal, aj politické konsekvencie, pretože dneska sa zablokoval navrhovaný 20. balík sankčných opatrení voči Ruskej federácii na, na úrovni Európskej únie. Zablokovali to predstaviteľa Slovenska a Maďarska tak uvidíme. 12. apríla sú v Maďarsku parlamentné voľby, kde dlhodobo vedie preferenčne a čoraz výraznejšie e, líder opozície, pán Maďar, takže je dosť možné, že e, Viktor Orbán po 16 rokov kontinuálnej vlády plus minus môže Maďarsku skončiť ako premiéra a nastúpi nová vláda ktorá v niektorých otázkach bude odlišná, v niektorých nie. To není alternatíva socialistická, mm. ako mhm. bola eh, ten predchádzajúci premiér, ale, ktorý bol ešte pred Viktorom Orbánom, Ďurčany sa volal, ale e, je to alternatíva inej konzervatívnej právice, by som dal povedať, ten pán Maďar ako Viktor Orbán a určite asi bude dosť odlišný v týchto témach, o ktorých sa dneska bavíme, hlavne čo týka európskej pozície Maďarska. Tak tam sa asi úplne o 180 stupňov zmení pozícia. Tam by som bol trošku akože neúplne kľudný z hľadiska postoja k Slovensku, ale to si myslím, že tie jeho výroky sú všeobecne známe, že E, pre neho je Slovensko Felvidek a Bratislava Požoň, takže tam sa mi to trošku akože... Ale treba povedať, že vždy e, v rámci um, volebnej retoriky sa zväčšia také, by som povedal, tie optiky na tie jednotlivé vyjadrenia v tých krajinách, lebo volebné kampane sú také, že sa veci hrotia kvôli tomu, aby sa nejakým spôsobom mobilizoval volič a potom po voľbách sa to dá do štandardných kolejí, takže myslím si, že aj tá vec k smerom k nám bola vyslovene len v kontexte maďarskej volebnej kampane a taká tam aj ostane. Tak dúfajme, že to tak bude. Ďalšia vec, čo je vlastne v riešení, to sú e, otázky tých stimulov, úľava, dotácií, lebo čo sme už načetli pri tejto ropnej téme smerom k Slovnaftu, tak sa objevajú aj v iných spoločnostiach, ktoré vlastnia významné finančné slovenské skupiny, dalo by sa povedať, že slovenskí oligarchovia, kapitalisti a e, tie finančné stimuly, ktoré vlastne, o ktorých rozhoduje vláda, tak začínajú byť výrazne asymetrické asymetrické, nie že by tak neboli volakedy, ale teraz to už vyslovene kričí, lebo máme rôzne konsolidačné opatrenia na úrovni štátu, ja neviem, už 4 konsolidačné e, vlny tu boli riešené a my stále sme v zlých číslach, sa to nejakým spôsobom e, neprejavilo na vylepšených štátnych financiách, výhľad není dobrý. No a máme tu e, rafinériu, teda e, nie rafinériu, ale hlinikáren Slovalko, ktorá takisto E, bola utlmená vo výrobe niekedy v roku 22, hmm. kedy boli vysoké ceny elektrické energie, tak management, to je vlastne Napoli Pento a myslím nejaký zahraničný investor tam je. Norská. Norská, Norská spoločnosť. Tak e, rozhodli sa výrobu utlmiť, bolo ich manželské rozhodnutie, že utlmíme to, lebo treba povedať, že výroba hliníka na Slovensku to bolo skoro 10% spotreby elektrickej energie v rámci Slovenskej republiky. To sú brutálne čísla, čo sa spotrebuje elektrickej energie na tento typ e, výroby. No takže sa rozhodli, že keď boli vysoké ceny elektrickej energie, tak proste zastavia výrobu, predajú tie kontrahované ceny, e, teda tie objemy elektrické energie v tých výborných cenách a vyplatili si cez 200 miliónov na dividendách, na zisku, hej, dali to akcionárom, čiže Penta si dala sebe a tak ďalej. No a teraz vlastne, keď chcú rozbehnúť výrobu, ako tak sa zamýšľajú, tak zasa niekomu zrejme viem si tak predstaviť, zavolajú v tej poľskej reprezentácii, možno ja neviem, pánovi premiérovi, alebo nejakému pánovi Tarabovi, alebo ja neviem komu, hej, komu majú na kontakte. A tí vlastne sprocesujú tú vec, že musíme okamžite pomôcť našich daní, tí živnostníci, tí, tí strední podnikatelia, ktorí majú také vysoké daňovodvedové zaťaženie od 1. 2026. A títo všetci sa musia vyzberať práve tieto hlinikárni na to, aby rozbehla výrobu a dáme tam pol miliardy eur eur na to, aby rozbehli výrobu, hej? V nejakom časovom horizonte. Tak ja sa pýtam, to je to staré klasické, že keď sú nejaké zisky, tak tie sa kapitalizujú, tie si berie jednotlivci, áno, to si berú tie spoločnosti, tá Pentagon, tí Nóri a tak ďalej. A keď sú nejaké straty, tak tie sa socializujú, áno. Takže keď potrebujeme rozbehnúť nejakú výrobu, tak sa na to vyskladajte. A oni z tých dividend, ktoré si vyplatili v roku 2022, to, tých 200 miliónov, tam nedajú ani euro do rozbehu výroby. A ja sa pýtam, či toto je normálne. Uh, viete čo, možno ste nevybrali úplne najlepší príklad na toto, ale začnem možno tak zo všeobecná. Uh, e, ak chceme mať normálne kapitalizmus voľnej súťaže a spravodlivé podmienky v rámci podnikania, tak by mali byť tie podmienky spravodlivé a rovnaké pre každého. Podľa môjho názoru, každá dotácia, subvencia, každá investičná pomoc deformuje trh. Buď slovenský alebo európsky. Môžeme povedať, že čo sa týka hliníkárni, keďže je to jediná hliníkáre na Slovensku, tak asi nepoškodí inú hliníkáren ten štát, že im pomôže finančne, ale urobí vlastne konkurenčnú výhodu pre žiarskú hliníkáren oproti iným hliníkárňam v rámci európskeho trhu. E, každá, opakujem, dotácia, subvencia, každá štátna nejaká pomoc vlastne poškodzuje ostatných podnikateľov na Slovensku, hlavne keď teda dostane v rámci segmentu, kde je povedzme 100 výrobcov nejakého jedného produktu, jeden dostane dotáciu, no tak má samozrejme nižšie náklady a je zvýhodnený na trhu. A to by sa robiť nemalo. To je môj názor. Možno to, čo ste povedali, by ako lepšie príklady mohli slúžiť firmy napríklad ako je CP Ružomberok, ktorý je dlhodobo ziskový a napriek tomu každú investíciu, keď robiť, vypýta si na to peniaze od štátu. Tam išlo už, akože tam išlo niekoľko stoviek miliónov, pričom si presne ako hovoríte, každý rok akcionári vyplácajú desiatky miliónov zisku, ale keď je nejaká investícia, tak sa to vždycky zakrie tým, že ideme vytvoriť nejaké pracovné miesta, zlepšíme životné prostredie a tak ďalej a tak ďalej. Naposledy dostal napríklad pán Filo na výstavbu kotolne z titulu toho, že sa zlepšuje životné prostredie ministerstva životného prostredia, myslím nejakých 20 miliónov eur, ak to číslo si nepamätám presne, tak sa ospravedlňujem. Čiže to je, by som povedal, taký lepší príklad. Čo sa týka tej hliníkárne, trošku to len upresním. Uh, oni eh, predali ten kontrakt na elektrinu, ktorý už mal fungovať na nejaké 4 mesiace, čiže nebol to, bol to veľký objem, pretože oni boli veľký odberateľ. 10%. Áno, ale akože nebolo to, že by mali na 3 roky elektrinu kontrahovanú vlastnejšiu, už ten kontrakt mal dobehnúť, ale ešte teda zarobili 200 miliónov. Pokiaľ nemám informácie, lebo sme sa na to trošku pozerali, tak eh, nevyplatili si tie dividendy. Oni majú pripravených z tých 200 miliónov zisku, oni mali 200 miliónov zisku. zisku. Tak 100 miliónov vraj, teda tu z tých 100 miliónov si asi rozdelili, ale 100 miliónov vraj majú pripravený na reštart, pretože oni musia vybúrať tie pece. Lebo viete, to je tam taká výmurovka, z takej žiaruzdornej, e, ohňovzdornej nejakej tehly. A jednoducho to nevedia, takže zapnem vypínač a idem. Čiže 100 miliónov bude stáť vlastne akože príprava reštartu a čo sa týka tých 500 miliónov, to je taká komplikovanejšia téma, lebo v tomto prípade vás musím upraviť, e, nemali by to byť peniaze daňových poplatníkov, čo sa do toho investova, idú investovať. Naozaj toto je taká špecifická záležitosť. Toto by mali byť peniaze, ktoré by mali byť e, použité z Envirofondu. A e, Envirofond je okrem iného, by som povedal, naplňaný a dotovaný z výnosov štátu z predaja tzv. emisných povoleniek, čo vzniklo ETS 1, to asi poznáte, teraz by malo byť ETS 2. A primárny účel predaja tých um, emisných povoleniek, čo je... Ale to sú vlastne environmentálne dane, sa dá povedať. Áno, ne? no viete, ja vám to poviem tak, že to si niekto vymyslel úplne geniálny biznis, lebo nič nevyrába, nič nekúpe, nič nepredáva, ale na tom niekto strašne veľa zarába, to je úplne genius, lebo viete, akože predá, vlastne sa platí za teplý vzduch, ktorý vypúšťate podstate do povetria. No, ale dôležité je to, že tá idea bola taká, že... A treba povedať, že vlastne tie dane platia danoví poplatníci, či slovenské alebo európske. Áno, na konci dňa to vždy platí Čiže ten konte, konečný spotrebiteľ. Až tak sme sa nemielili v tom, kto na to vlastne zloží sa. Aj? Súhlasím, ale v zásade ako z hľadiska toho toku finančného by to, to malo byť áno, tak, je to že... troška iná, iný, iný kmeň operačný. Áno, aj? áno, že vlastne... Iný strom. Áno, štát vlastne akože získava peniaze z predaja emisných povoleniek, ich do toho Envirofondu a má vlastne tie peniaze z toho Envirofondu fondu používať na to, aby podporoval výrobcov, ktorí zlepšujú, by som povedal, kvalitu tej výroby, aby e, robili menšie znečistenie. Napríklad sa mali z, toho, z týchto zdrojov e, prebudovať vysoké PC vo východoslovenských železiarniach, že nebudú teda, tá vysoká klasická pec sa robí tak, že to tam e, vlastne taví železná ruda a používa sa ako materiál, ktorým sa to taví koks, aj tie uhlie, hej, spracované. A malo sa to pre prerobiť na elektrické vysoké PC. Čiže e v rámci ETS 1 sa zberajú peniaze z predaja z tých povoleniek, akumulujú sa v Envirofonde a tieto peniaze sa majú použiť na to, aby sa v budúcnosti znižovali emisie. Hej? A z, tie peniaze, ktoré by mali ísť do toho e, žiaru nad dronom, tak by mali ísť presne z tohto Envirofondu a z predaja emisných povoleniek. Máte pravdu, že na konci dňa vždy všetko zaplatí občan. Hej? Ale vec, že máme tu ten pohľad, že vlastne ETS jednotka, ETS dvojka, to hovoria konzervatívci, Slovenska a európsky, že vlastne nám znižujú konkurenceschopnosť. Je to umelá, aj keď to nie je daň, ale keď to povieme kvôli zrozumiteľnosti poslucháčom, je to kvázi daň. Hej? Je to inak, je to cený papier a tak ďalej, ale je to v podstate daň, ktorá predražuje nejakú spôsob výroby. Hej? Mm -hmm. Z ideologických dôvodov dôvodov, si povedzme rovno. Z ideologických dôvodov boli zavádzané. No a teraz vlastne akože, takže toto nám stráca tým pádom európskych výrobcov na konkurencii, konkurencii, ktorá nám to bere, hej, nám to predražuje nám to výrobu, ťa to ITS jednotka, ITS dvojka. A ešte vlastne ďalšia vec, že nám to robí takéto veci, že sa to robí niečo a to vlastne financujú potom takéto veci, ktoré by nebolo potrebné robiť. Hej? Hm. No, no ešte raz sa vrátim k tomu, čo som povedal, že E, ten účel alebo ten, ten um, možno cieľ, ako to urobiť, akože on bol akože jak sa hovorí, akože dobre myslený, ale ak sa to hovorí, že e, cesta do pekla je dláždená tými najlepšími úmyslami. Čiže na konci dňa máte pravdu, predražuje to vlastne vstupy energetické, e, Vyra, robí to celý európsky priemysel menej konkurencie schopným, alebo takmer stráca konkurencie schopnosť vo svete. Ja možno jeden príklad uvediem, aby to ľudia vedeli tak jednoduchšie pochopiť. Minule sa vyjadroval nejaký e, český majiteľ elektrárny severočeských, lebo tam sa spaluje hnedé uhlie a používa sa na tá teda výrobu elektriny elektrárny spalovanie teda uhlia, tak u neho hovorí, že jednoducho 1 MWh e, stojí v nákladoch 6 e, eur, ale tá emisná povolenka je 90 eur. Čiže vlastne 96 <laughs> eur stojí na hodina, lebo 90 eur je emisná povolenka, aj keď samozrejme tá cena tých emisných povoleniek vlastne sa vyvíja v nejakom čase a nie, nie je konštantná, stabilná. Čiže ten úmysel bol dobrý, na konci dňa ten výsledok je taký, že je to áno, environmentálna daň, platia to na konci dňa všetci spotrebitelia a tie peniaze, ktoré sa kumulujú, akože mali sa používať na to, aby sa znižovali emisie, čo vieme, že znižovať emisie v Európe za takýchto brutálnych ekonomických podmienok je nezmysel, pretože my ten svet nezachránime. Celá Európa produkuje 8% svetových emisí a tí najväčší znečisťovateľia ani k tejto dohode o znižovaní emisí nepristúpili. A potom, čo sa deje s tými peniazmi, ktoré sú akumulované v tom environmentálnom fonde, tak ja, môj názor je, že celá ETS 1 a ETS 2 by sa mali škrtnúť a, a stratiť zo sveta, pretože to je ekonomický nezmysel. Ale keď už tie peniaze sa kumulujú, tak sa majú skôr používať, by som povedal, v záujme občanov Slovenska, ale občanov štátu, ktorí sa na to de facto skladajú, čo sa nerobí. Zase možno taká politická, by som povedal, ka, politický kalkul, ktorý má vážne ekonomické dôsledky, že za vlád e, Matoviča, Hegera a Odora z toho objemu peňazí, ktorý bol v Envirofonde, sa takmer nič neminulo. Tam bolo nejakých 1,5 miliardy eur a oni tie peniaze neminali preto, lebo keby, keď ich tam nechali, tak im to znižovalo deficit štátneho rozpočtu. Viete, mali cash na účte. A teraz za súčasného ministra životného prostredia Tarabu sa začali tieto peniaze používať. Treba ho možno pochváliť, že primárne sa začali používať na podporu výstavby vodovodov, kanalizácií a všelijakých takýchto vecí, ktoré majú chrániť životné prostredie a zlepšujú životnú, životnú úroveň obyvateľstva, životný komfort obyvateľstva. Ale áno, máte pravdu, idú sa použiť presne z tohoto Envirofondu peniaze aj na podporu tej hlinikárne v Žari nad Ronom. Čiže aby sme to nejako uzavreli, e, e, reštart, ten technický, si bude platiť tá e, hlinikáreň sama, ale bude dostávať v intervale desiatich rokov pravidelné platby z toho Envirofondu, ktoré v, kuma, v kumulatíve budú nejakých 500 miliónov eur. A keď si pozriete, dajte si tú námahu a pozriete si ekonomické výsledky tej hliníkárne, oni dostávali, eh, eh, spotreba eh, linikárne bola asi 10% výroby elektrické energie na Slovensku, to máte pravdu. My máme taký úrad, ktorý sa volá, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý akože stanovuje ceny elektriny a ceny poplatkov za tranzit podľa toho, a v akej kategórii sa ten odberateľ nachádza. to znamená, ten, kto berie, asi je to prirodzený trhový nejaký princíp, ten, kto má najväčší odber, tak ten má najnižšie náklady. Takže štát v zásade túto hliníkáreň ako najväčšieho odberateľa elektrické energie podporoval takým spôsobom, že keď si pozriete ekonomické výsledky za ostatných nejakých 15 rokov, tak vlastne tá zlava na tej elektrine, ktorú mali oproti ostatným odberateľom, predstavovala väčšiu časť ich zisku. Čiže v zásade, keď to zjednoduším, štát takýmto spôsobom cez regulátora podporoval tú hliníkáren dlhodobo a keď to takto zosumarizujeme, tak súhlasím s tým, čo ste tu naznačili, že jednoducho, keď si nejaká súkromná firma, hovorili sme o Slovnafte, funguje aj vďaka štátu vo výhodných ekonomických podmienkach, 15-20 rokov si vypláca, vypláca dividendy, a profituje z toho, tak by si aj v zlých časoch jednoducho tie náklady, ktoré vzniknú z nejakého vonkajšieho prostredia, z nejakých dôvodov, za ktoré nie je zodpovedný štát, mali zaplatiť všetky tie náklady z tých prostriedkov, ktoré zarobili počas obdobia, keď z toho profitovali. Je to nespravodlivosť aj voči konkurentom v rámci toho prostredia, aj voči občanom tohto štátu, s tým súhlasím. Ale možno opakujem na to taký flagratnejší prípad, by som povedal, nerozumného správania politikov, keď sa nesprávajú ako tí dobrí hospodári, pretože politik by mal byť dobrý hospodár, je možno to SCP Ružomberok, možno tá baterka Renšurany, čo považuje považujem za úplný nezmysel, nie z hľadiska environmentálneho, z hľadiska lokality a podobne, ale z hľadiska toho, že štát tam ide dávať 240 miliónov eur. Ja keby som mal tú možnosť a vedel by som tieto procesy nejakým spôsobom manažovať, tak by som povedal, že dáme vám buď výhodnú požičku, alebo chceme za tie peniaze podiel v tej firme. Vtedy takto sa správa dobrý hospodár. A nie, že tu máte peniaze, tu máte pozemok, postavte si fabriku a v zásade nevzniká nejaký dlhodobý záväzok tej spoločnosti. Keď sa im bude dariť, budú profitovať a zisky budú vyvážať do zahraničia. Keď sa im nebude dariť a dostanú lepšie podmienky niekde inde, tak sa zbalia a odídu. Tie šurány dostanú 150 miliónov štátne dotácie priamo a 64 na miliónov na daňových úľavách. No ešte tam jedna taká maličkosť pri tých šuránoch, na to som tiež poukazoval. 20% tej spoločnosti, ktorá ide stavať tú baterkáreň, má firma Inobat. A to zase by bolo na dlhú debatu, čo to je za zázrak, tá firma Inobat. už debaty o tom no, tá, tá firma Inobat, jednoducho to je zázrak. To, oni minuli 60 miliónov, nič nemajú, ale majú 20% e, v podiel v tej firme. V normálnom štandardnom štáte by tá firma bola buď v konkurze, alebo už by sa tomu venovala nejaká finančná policia a na Slovensku sa nedieje nič. A boli tam rôzne mená, celá politická galerka by som povedal ano. za ňou, takže Pán doktor, dáme si prestavočku a potom sa budem venovať našim ďalším témam, takže prestavka. <laughs> Dobre. Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Tê, tê, tê, tê, tê. te te te te Tak pekný večer prajem ešte raz z konzervatívnej pozície mm, s dnešným hostom, pánom predsedom strany politickej právo na pravdu, doktorom Zoslavom Kolárom. E, vaše otázky poslúkacké môžete stále posielať na studio zavinaclobodnývysielac.sk Dneska sme sa vyjadrovali v tej prvej polovici k ekonomickým témam, v druhej polovici sa vyjadríme k témam bezpečnostným a zahraničným. Takže mňa by zaujímalo, mali sme tu takú vec e, restriatívna justícia versus výkon trestu. E, restriatívnu justíciu začala presadzovať e, súčasná vláda, hlavne zo smeru SD, keď prišla k moci po predčasných voľbách a v podstate e, nehovorilo sa to priamo, ale teda, že malo by sa oprednostňovať nejaké finančné vyrovnanie pred e, nejakými e, trestami e, vo výkone trestu, tých trestné kódexy, že by vlastne mali nejakým spôsobom určitých tých určitých tých paragrafových zneniach proste predsedovať tú restoratívnu justíciu miesto toho nástupu na výkon trestu. No a pred dvomi dňami alebo minulý týždeň to bolo, kedy vlastne prišlo prvé také rozhodnutie v takej sledovanej kauze tých e, eh, smerackých e, eh, nominantov z prechádzajúcich období v kauze Mýtnik a to bola e, rodina Brhelová, kde vlastne to už naplno prejavilo a tie tresty, ktoré e, sa ukladali, už boli na základe tejto e, novely súčasnej vládnej koalícii a e, boli teda, e, bola tam uplatená tá restauratívna justícia a vlastne sa tam robilo nejaké e, finančné, udelujú sa tam finančné pokuty, by som to nazval, miesto pôvodných nepodmienečných výkonov trestu, ktoré by boli e, nasadzené, alebo teda musel by sa súd s nimi vyrovnať, keby tie novely zákonov dnešnej koalícii neboli prijaté. A mňa by teda zaujímalo, pán doktor, váš názor vôbec na tú restoratívnu jurisdikciu ako takú, či naozaj je to cesta, a druhá vec, aj teda konkrétne aj v tejto kauze, ak to prejavil, či to je taký ten pocit spravodlivosti, alebo, alebo nie. Lebo to je tiež dosť dôležité, ak je to verejne vnímané. Viete čo, pár možno vetami za, za, trošku zajdem do histórie, lebo to je dosť dôležité si uvedomiť aj vo vzťahu v súčasnej vládnej garnitúre, ako sa správajú my sme e, vlastne tými novelami trestným, trestných kodexov v roku 2006, ktoré boli prijaté, ešte teda za druhej Durindovej vlády a ich otcom, <laughs> krstným otcom tých zákonov bol, bol Daniel Lipšic, tak my sme naozaj urobili krok dozadu oproti európskemu aj svetovému vývoju v oblasti trestného práva. E, trestnú politiku určuje štát a mala by byť podľa mňa tá kvalita, výška aj spôsob trestania tých e, páchateľov trestných činov by mal byť adekvátny miere spoločenskej nebezpečnosti konania, ktorého sa tí páchatelia dopustili. Celá Európa keď sa, sme súčasťou Európy, súčasť Európskej únie, vlastne išla tým smerom vlastne e, z, znižovania tých drakonických trestov a skôr akože smerom k tej restoratívnej justícii, tak táto no, tieto novely v roku 2006 e, boli v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami na úrovni fakt drakonických trestov. Viete, problém je ešte súčasne v tom, že kedysi sa e, nápravno-výchovné zariadenia volali nápravno-výchovné zariadenia, pretože mali napraviť a prevychovať tých páchateľov. Dnes je to ústav na výkon väzby a e, trestu odňatia slobody, kde e, vlastne tá výška trestov v roku 2006 sa v niektorých prípadoch znásobila, ale v tom, pri tom výkone trestu neďa slobody sa s tými odsúdenými nepracuje a vlastne ten systém produkoval len vlastne ďalších recidivistov, pretože život sa trošku zrýchlil a keď niekedy niekto strávil vo vezení, ja neviem, 10 rokov, tak ten svet nebol až taký zmenený, keď pustili. dnes po 5 rokoch, ten človek možno už si nevie zapnúť ani mobilný telefón Máme na Slovensku stále najväčší počet e, ľudí vo výkone trestu na počet obyvateľov v Európe. To niečo o niečom svedčí. Čiže na jednej strane to, že sa urobili legislatívne zmeny a snažíme sa presadiť naozaj e, tú restoratívnu e, restauratívne tresty, je fajn, ale treba sa opýtať zároveň, keď sa bavíme o súčasnej vládnej koalícii, prečo to nezmenili, keď boli trikrát vo vláde a že až naozaj ich osobná skúsenosť ich donútila k tomu, aby sa na to pozreli inou optikou, pretože uh, tieto kódexy boli prijaté v roku 2006, medzi tým bola prvá, druhá aj tretia vláda Roberta Fica, krátke Eh, interregnum, keď bola vláda, vláda v opozície v roku 2010 eh, až 2012 a nikomu to nevadilo. Takže treba si povedať, že prečo to vlastne spravili. Hej? je to naozaj preto, aby si urobili vlastne poriadok s vlastnými, možno nie eh, úplne čistými postupmi, ktoré tu robili hlavne v ekonomickej oblasti, aby chránili sami seba ak to chcete počuť tak úplne jednoducho, akože potrebovali si zachrániť vlastných ľudí a vlastné zadky. Ale z hľadiska, by som povedal, vývoja trestnej politiky a vzťahu k trestnému právu to považujem za veľmi pozitívny krok. To, že ideme týmto smerom, pretože sme sa dostali na cestu, ktorou sa vyvíja celý civilizovaný svet. Z hľadiska e, tých výšky a spôsobu trestania páchateľov si myslím, že naozaj treba brať do úvahy ten faktor, čo som povedal, to znamená mieru spoločenskej nebezpečnosti. Podľa mňa fyzická izolácia toho páchateľa, to znamená trest, nepodmienečný trest odňatia slobody, to je teda závru do väzenia, do určitej kategórie a musí si to odsedieť. Podľa mňa to by sa malo týkať naozaj len väzňov, ktorí sú, alebo to odsudených, ktorí sú naozaj reálne nebezpeční pre spoločnosť, ktorí môžu niekomu ublížiť. Hlavne by sa to malo týkať páchateľov násilnej trestnej činnosti a páchateľov trestných činov proti životu, zdraviu a podobne. Čo sa týka trestných činov v ekonomickej oblasti, tak si myslím, že naozaj by sa mala dať prednosť by som povedal, náhrade škody, ktorú ten páchateľ spôsobil. A možno, aby sa v budúcnosti nedopúšťal takéto správania, tak mu dať obrazne povedané do pasu personálnom gráta, to znamená zákaz činnosti. To znamená, ak sa niekto dopustil nejakej ekonomickej trestnej činnosti, tak podľa mňa pre štát aj pre občanov že sa na to treba pozerať z pohľadu občana, je lepšie, keď ten páchateľ nahradí škodu, ale iným spôsobom ako izoláciou od spoločnosti sa mu znemožní pokračovať v trestnej činnosti a nie ho zavrieť na dlhé roky do väzenia, pretože keď je zavretý vo väzení, tak nevie nahradiť tú škodu a navyše každý deň pobytu vo väzení stojí štát minimálne 20 eur, okrem teda nejakých ďalších výdavkov spojených s týmto výkonom trestu. A keď vyjde o nejakých 10 rokov z toho väzenia, tak ten človek sa nie je ani spôsobili zaradiť zase do spoločnosti. Čiže z hľadiska nebezpečnosti konania týchto ľudí podľa mňa nie je nevyhnutne nutné, aby dostávali nepodmienečné tresty odňatia slobody a ešte štát, štát ušetrí peniaze a vytvorí im priestor na to, aby nahradili škodu, ktorú spravili. Čo sa týka toho rozsudku konkrétne, čo ste sa pýtali, tak je to ten rozsudok už v súlade teda s tými novelami trestné, trestných kódexov, ktoré boli urobené za súčasnej vlády. Opakujem, stále by som sa ich išiel opýtať, že prečo to neurobili skôr, ale na to si asi odpovedať vieme. Ja si myslím, že tento trend a tento postup je správny. Samozrejme, že keďže <laughs> tri roky tu boli ľudia masírovaní médiami, hlavne teda tými mainstreamovými, že všetci tí politici a ich oligarchovia v zákulisi sú zločinci, tak väčšia časť podľa mňa verejnosti to prijala trošku s takým rozčarovaním a zdajú sa im tie tresty možno nízke. Len treba si povedať na rovinu, že ako my na Slovensku sme jedna taká, také stredne veľké čínske mesto. viete, keď zoberete, že bola tam škoda za nejakých 6 miliónov a dostali to finančné plnenie v hodnote 1,5 milióna, tak už boli také memečka, že áno, vlastne... Že sa aké, to oplatí. Áno, že to oplatí a aká je teda vlastne spravodlivosť, lebo vlastne celá tá legislatíva, aj tie, ten rozhodovací proces na tých súdoch musí smerovať tomu, že musí byť z toho cítiť tú spravodlivosť, viete. A keď to není cítiť, tak potom vlastne celý ten proces je taký, ako... Takto, aby som to upresnili trošku terminologicky, oni dostali peňažný trest. Áno. To peňažný trest nemá byť náhradou škody tam práve v tomto konaní konkrétnom, e, hovoríme trošku akademicky, lebo ani vy, ani ja nemáme naštudovaný spis, ale ja mám po, pocit aspoň z mediálnych výstupov, že tam mal práve prokurátor problém preukázať tú výšku škody. Pretože on vlastne, keď podal obžalobu, tak tam bola výška škody vo výške nejakých 20 miliónov a nakoniec preukázal nejakými inými znaleckými posudkami náhradu, teda vznik reálnej škody vo výške nejakých 650 tisíc. Čiže treba to oddeliť. To, čo dostali, to je nepodmienečný trest, eh, pardon, podmienečný trest odňatia slobody, trest odňatia slobody s podmienečným odkladom a peňažný trest, niečo ako pokuta, ale to ich nezbavuje povinnosti nahradiť škodu, pokiaľ bola v tom trestnom konaní preukázaná a tu si môže uplatňovať poškodený, teraz hovoríme zase akademicky v tomto prípade, by mohol byť poškodený asi finančná správa alebo štát, tak si môže tú náhradu škody uplatniť priamo v tom trestnom konaní, alebo tzv. adeznom konaní, to znamená, že v ďalšom konaní mimo toho trestného konania, čiže zaplatením peňažného trestu nezaniká nárok poškodeného na náhradu škody. Čiže toto možno tá verejnosť celkom akože nenavnímala celkom správne, ale v tomto prípade naozaj mal prokurátor problém preukázať výšku škody. Takže ja som strašne zvedavý, ako to skončí na odvolacom konaní, lebo je to tam trošku také, akože nie je celkom podľa mňa dobre vydokladované tým prokurátorom. Takže môj názor na ten rozsudok a na rozsudky podobného typu z hľadiska trestov za ekonomickú trestnú činnosť je podľa mňa pre spoločnosť výhodnejšie, keď ten páchateľ dostane peňažný trest, zákaz činnosti, aby nemohol takýmto spôsobom v tej činnosti pokračovať a nahradiť škodu samozrejme, ktorá mu je v tom trestnom konaní preukázaná. Druhá vec je, e, ktorá ma zaujala, reštitúcia po 50 rokoch, aby sme teda nekopali len do toho smeru a dnešnej vlastnej vládnej koalície, tak sa pozrieme aj do bratislavského hlavného mesta, do Bratislavy hlavného mesta Slovenska, kde vlastne vládnu progresívci. Takže pozrieme sa, ako, čo je možné v progresívnom eh, ponímaní moci. Tam zasa je taká vec, že e, sú tam nejaké pozemky, ktoré rozlohou 54 tisíc metrov štvorcových cca a e, v roku 2010 sa to začalo, keď ich Bratislavské mesto nadobudlo formou vydržania, hej, tie pozemky. Sú to lukratívne pozemky na, určené na výstavbu, na no dlhé roky teda akože sa s tým nič nerobilo, boli vo vlastníctve obce, až kým neprišiel v roku 23 uh, eh, progresívny Matúš Čupka na dokresla starostu E, Nového mesta. Bol to kandidát e, koalície Tým Bratislava, to je vlastne Válekov vnúk, e, dnešný primátor, to bol komunistický funkcionár, myslím minister kultúry a toto jeho vnúk Valo primátor Bratislavy, takže to bol jeho kandidát a kandidát ešte aj Progresívneho Slovenska a strany SAS, čiže takého, my hovoríme neomarxistického združenia, dajme tomu liberálov, liberálov a e, teda Matúša Vala. No a tento Matúš Čupka, keď sa tam dostal do pozície starostu, tak sa začali diať veci. No, prihlasili sa o slovo nejakí dediči z Veľkej Británie, na mestská časť eh, sa nečakane vzdala boja o lukratívnu pôdu tým, že ten miliónový majetok sa rozhodli, že s týmito britskými dedičmi sa teda ako dohodnú a rozdelia to No a tých blízkych dedičov zastupuje nejaký právnik developerskej spoločnosti, ktorá má tendenciu teda aj tam stavať. Takže až také príliš veľa náhod tam je. Mňa by zaujímal teda váš pohľad vôbec na tie reštitúcie, pretože ja som toto poznal, takýto mechanizmus, tesne po revolúcii, v 90 rokoch to išlo, hej. Boli určité zoznámy dedické a tak ďalej, mali hmm. z tomu prístup ľudia z bývalých bezpečnostných služieb, štátnej bezpečnosti a tak ďalej Hej. Fyzicky sa vyhľadávali tí ľudia v zahraničí a robili sa prepisy, dohodov a tak ďalej. Za smiešne peniaze potom ani oni mnohokrát nevedeli, či tu reštitovali a tak ďalej. Ale bola to záležitosť 90 rokov hneď po revolúcii. Toto je ale 36 rokov po revolúcii. Tak mňa by zaujímal teda váš názor na tú konkrétnu vec a vôbec na tie reštitúcie v tomto ponímaní po tak dlhej dobe, 50 rokov. Viete, my sme v 90 rokoch zažili tzv. transformačnú krízu, alebo tak to myslím nazývali niektorí politici a ekonomovia. A som bol, že prvotnou príčinou všetkého toho, čo sa dialo, boli dva zákony. Privatizačný zákon a reštitučný zákon. Bolo ich samozrejme viacej, ja som to zjednodušil. No a v podstate prišlo k transformácii vlastnických vzťahov. Tak ako v rámci privatizácie sa štátny majetok, eh, ono sa to nazývalo predávalo, ale v zásade sa to veľakrát len darovalo, lebo <laughs> tí privatizérie nezaplatili kúpnu cenu. Z hľadiska toho reštitučného zákona a reštitučných zákonov sa otvoril obrovský priestor, samozrejme aj pre by som bol narovanie skri, narovnanie skrivodlivosti, ktoré boli urobené. Treba povedať, že naozaj ten úmysel bol dobrý, ale zároveň, tak ako vo všetkých oblastiach, vždy sa nájde priestor aj pre nejakých podvodníkov, špekulantov a tak ďalej. Je úplne podľa mňa legitímne a spravodlivé, ak niekto akože bol e, zapísaný ešte v pozemkovej knihe ako vlastník, lebo tie pozemkové knihy boli uzavreté v roku 65, potom už bolo len stredisko geodézie, alebo teda mali nejakí legitímni dediči, ktorí boli jedno jednoznační, E, vlastne preukázaný e, nárok reštitučný preto, lebo ten majetok im bol odňatý tým predkom nejakým nezákonným spôsobom a vzťahovali sa na to tie reštitučné zákony, takže tam to považujem za spravodlivé. Ale pokiaľ sa, a toto je jeden veľmi zaujímavý prípad, čo ste spomenuli, on je už úplne až úsmevný, lebo myslí si, že ten, ten e, nárok si uplatnila nejaká organizácia, ktorá sa stará o nejaké opustené mačky alebo niečo podobné. Tam je to z úplne ako, že ako z nejakého hollywoodského filmu. Ale takýchto prípadov samozrejme bolo viacej a asi pamätáte napríklad také slánske lesy, tam to tiež bolo, že odrazu sa objavil nejaký dedič po nejakom, nejakých aristokratoch a nakoniec to skončilo po x rokoch, akože tým, že to štát vyhral. Tá ano, Bratislava... ale to skončilo na súde. Tu ide ano, o to, že toto malo ísť na súd. To nemala byť dohoda. Áno, ale myslím, že aj začali nejaké súdne konanie, ale potom to ukončili a uzavrali. No a to chcem povedať, Je tam trestné oznámenie, samozrejme, áno, áno. takže... No. Za, akože, je, je to naozaj ako z nejakého nepodareného hollywoodského filmu už len tým, že ako si vlastne niekto prepojil ten nárok vlastnícky smerom k tomu pôvodnému majiteľovi, lebo údajne nejaký potomok zomrel a kým zomrel, tak akože urobil nejaký záved a daroval to nejakému... E, dohovorím správne, lebo áno, ja som to len tak prebehol, kde si v médiách, <laughs> že nejaký ústav alebo nejaká, nejaký spolok, ktorý... Veľmi star komplikovaná detská chéma. Áno, áno. A teraz, viete, ako my, ťažko nám je to posúdiť, lebo my to máme navnímané cez mediálny priestor, ale mám rovnaký dojem z toho ako vy, že mi to pripomína práve tie prípady tých, dovolím si to tvrdiť, podvodníkov z 90. rokov, ktorí jednoducho si našli, kde si na katastri v archíve, jednoducho nejaký priestor, kde si zistili, že tam si viem doplniť nejakú listinu, viem to nejako prepojiť, budem to uplatňovať a súhlasím s vami, áno, pokiaľ by to skončilo na súde, tak aj keď ja teda nemám nejakú valnú mienku našich sudcov, to je známe, <laughs> lebo mám s nimi bohaté skúsenosti, ale vychádzame z toho, že tam je... je taký kontrolný mechanizmus ano. tej danej operácie. Že, že aspoň také tie najbrutálnejšie, by som povedal, drzé zlodejiny ano. sa na ten sú dajú vyfiltrovať. Tu na je to typický príklad toho, čo ja stále hovorím, že ak chcete vedieť občania Slovenska, čo vás čaká, keď budú vládnuť progresívci, tak sa pozrite do Bratislavy, na to, čo tu stvára Valo a jeho tým už druhé volebné obdobie. A toto je, by som povedal, jeden z ďalších príkladov E, práce a činnosti tejto skupiny, týchto progresívnych politikov, pretože oni sa naozaj neštítia ničoho. No, e, na prvé počutie a na vnímanie cez médiá mám pocit, že to je ten mega podvod, ktorého účastníkom je samozrejme e, starosta, e, myslím, že to patrí Novému mestu, áno, no, Nové mesto. To, že jednoducho bez toho, aby to prešlo tou filtr, tým filtrom súdneho konania, lebo to je aspoň nejaká záruka, že by to malo byť objektívne posúdené, tak to jednoducho naznačuje, že tam prichádza, prišlo k nejakému korupčnému správaniu a my až o možno 5-6 rokov, keď to developer dostane, postaví tam byty a potom si môže pozrieť, kto sú majiteľi a tých bytov zistíme, že kto bol za tým. No je to jeden, prepačte, ale ja má to iný výraz, ale naozaj akože jeden grc, ktorý by sa jednoducho nemal v dnešnej dobe stávať. Ja mám pocit, že sa to vrátilo všetko do 90. rokov. Takéto veci sa diali v 90. rokoch. Dnes už by sa diať nemali a opakujem ešte raz občania Slovenska, ak chcete vidieť, čo vás bude čakať, ak bude vládnuť progresívne Slovensko, tak sa pozrite do Bratislavy a tento prípad je úplne markantný. Ja máme tu strašne veľa tých postukáckých otázok, takže troška sa im povenujeme. Už sme v tej záverečnej pohlodinke a potom, keď ešte nejakú tú náču tému, čo máme pripravenú, keby bolo ešte priestor, ale veľa otázok. Takže ideme na otázky. Eh, pozdravujú vás. Keby sa vaše hnutie dostalo do parlamentu a keby sa tam dostali aj súčasné vládne opozičné strany spolu s republikou a demokratmi, s ktorými z týchto strán by ste si vedeli predstaviť vládu? Vaše príspevky na sociálnych sieťach, často končíte vetou, preto idem zmeniť politiku ale asi to sám nezvládnete, pretože budete musieť byť súčasťou nejakej vládnej koalície, takže s kým by ste si vedeli predstaviť vládu aspoň orientačne? No, určite by som si nevedel predstaviť vládu s progresívnym Slovenskom, pretože to je skupina ľudí, ktoré majú úplne iné hodnotové nastavenie a úplne iné videnie sveta. Okrem týchto, potom ešte by som možno vylúčil z nejakej spolupráce Igora Matoviča, pretože pri všetkej úcte ja si vážim každého človeka, ale on naozaj, akože jeho prejavy sa zdajú, by som povedal, mimo rámca zdravého rozumu. <laughs> Ako, nechcem, nechcem ho nejakým spôsobom dehonestovať, ale ja toho človeka nepovažujem za úplne mentálne v poriadku. A čo sa týka tých ostatných, ja si myslím, že s každým normálnym človekom sa chcem baviť a budem baviť. Ja som dokonca aj vo verejnom priestore povedal, že máme pripravenú nejakú koncepciu, ktorá nám povie občanom Slovenska, čo si majú predstaviť pod tou zmenou politiky. A ja budem rád, ak mi teda všetky relevantné politické strany umožnia, aby som im tú koncepciu predstavil skôr, ako budú voľby, máme na to 1,5 roka, aby som zistil, aký majú na to názor, pretože uh, už som to opakoval viackrát, opakujem to zase. Politika je umenie správy štátu a politik by mal byť človek, ktorý ovláda umenie správy štátu a moje hodnotenie výsledkov činnosti politikov za obdobie od teda tzv. nežnej revolúcie doteraz je, že tí politici neboli dobrí hospodári a neovládali umenie správy štátu, pretože sa stačí pozrieť len na výšku verejného dlhu. My te, te, za tých 35 rokov ten štát doviedli naozaj na okraj bankrotu a treba jednoducho zmeniť prístup tej politiky tak, že nemôžu si tí politici naplňať svoje osobné ambície, nemôžu ísť do politiky s tým, že túžia po moci, sláve, peniazoch a chcú uspokojiť svoje potreby a potreby svojich známych kamarátov, oligarchov, ale musia mať na prvom mieste občana. A to nie je fráza. Myslím to naozaj úprimne, pretože ak sa toto nestane, ak nepresvedčím je mi jasné, že asi voľby nevyhráme a budeme musieť byť v nejakej koalícii, ak sa dostaneme do parlamentu, alebo možno aj nebudeme v koalícii a budeme iba v parlamente, duchu sa treba s niekým rozprávať. Ja si myslím, že možno nie uh, vnútorný prerod politikov, ale objektívne faktory, to znamená naozaj zlá ekonomická situácia, prinúti tých politikov ináč rozmýšľať a zmeniť politiku a pristúpiť možno na tie predstavy o tom, ako by to malo fungovať, ktoré im chceme vysvetľovať a predstavovať ešte dovolie. Máme na to pol roka času. Tak to ste odpovedali pánovi poskočovi Marekovi a pani Viera sa pýta, Uh, pán Kolár, ako chcete riešiť zahraničnú pracovnú silu, ktorá vyžiera náš sociálny systém a je tu ich hodne a stále viac, je stravý pani poslucháčka. A ako chcete zabraniť vývozu kapitálu zo Slovenska cez optimalizáciu účtovných výsledkov, rôzne transfery, služby, to asi technicky, ak sa to robí, zahraničných firiem, respektíve slovenských firiem v rukách zahraničných vlastníkov? No to sú dve otázky zase celkom dosť rozsiahle. Viete, akože čítal som minulé nejaké štatistiky, eh, kde bolo povedané, že iba jediná krajina z tých, nazvime to, najrozvinutejších, má takú mieru natality, to znamená pôrodnosti, ktorá zabezpečuje to, že ten národ jednoducho si udrží svoju etnicitu, čistotu, bez toho, aby musel importovať nejakých migrantov alebo iných pracovníkov do svojej krajiny a to je štát Izrael. Všetky ostatné krajiny majú vlastne počet narodených detí priemer na jednu matku pod dva. A to znamená, že, že vznikne každej tejto krajine, vrátane všetkých európskych aj slovenských, ten obrovský problém, pretože budeme mať do budúcnosti málo pracovníkov, ktorí môžu produkovať prostriedky na to, aby, aby živili tých ľudí, ktorí budú postupne odchádzať do dôchodku. Jeden, jedna z krajín, ktorá je typickým príkladom tejto situácie, je Japonsko, kde akože idú na to takým spôsobom, že sa budú, snažia, aspoň taký je zámer, že jednoducho žijeme v dobe digitalizácie, automatizácie. To znamená, že aby nemuseli dovážať do krajiny a púšťať do krajiny nejakých ekonomických migrantov alebo dovážať pracovníkov do oblastí, ktoré jednoducho už nie sú schopní pokryť vlastnými občanmi, tak budú sa sústredovať práve na tú automatizáciu, zvyšovanie produktivity práce cez zavádzanie e, umelej inteligencie, IT technológie a podobne. Ale samozrejme, to je len jedna stránka veci. Druhá je, že jednoducho my musíme podporiť domácich podnikateľov na to, aby zvýšili jednoducho produkciu, produktivitu práce z tých slovenských firmách, aby sa u nás zvýšila, e, zvýšila výška zárobkov, aby boli vytvorené podmienky na to, aby ľudia mali záujem zostávať na Slovensku. Musíme podporiť mladé rodiny, aby jednoducho tie rodiny mali viacej detí. Samozrejme, že to je generačný problém, to nevyriešime za 5 rokov, lebo keď teraz začne rodiť viacej detí, no tak to bude trvať 20 rokov, kým tí ľudia sa zaradia do nejakého pracovného procesu. Ale vytvorením lepších ekonomických podmienok môžeme dosiahnuť to, že sa ľudia, ktorí odišli zo Slovenska a pracujú v zahraničí niekoľko stoviek tisíc, na to Slovensko vrátia. Čiže kombináciou týchto troch faktorov vieme zabrániť tomu, aby firmy nedovážali nazvem to, lacné a dostupné pracovné sily zo zahraničia, pretože sa nám môže stať toto, čo, to isté, čo sa stalo Švedsku a Nemecku. Lebo Švedsko a Nemecko neboli krajiny, ktoré mali kolónie a doplatili by na migráciu vďaka tomu, že z ich bývalých kolónií tam prichádzajú migranti doplatili na to, že umožnili vstup pracovníkov, zamestnancov z iných krajín a tí už tam zostali. To znamená, že aj k nám, keď pán Fico hovoril, že uh, dovolí, alebo teda respektíve má alternatívu 100, 150, 150 tisíc pracovníkov z Uzbekistanu, ono to znie ekonomicky akože celkom zaujímavo, ale my si musíme vedomiť, že keď sem tí ľudia prídu, tak už odtiaľ to neodídu. Takisto <laughs> ako možno ani tých 150 tisíc Ukrajincov, čo tu máme, tí už tiež neodídu. Čiže s týmto treba narábať veľmi citlivo citlivo a tými tromi alternatívami, ktoré som povedal, sa dá tomu zabrániť, alebo sa to dá aspoň zmierniť. Čo sa týka tej druhej otázky, to je vec, na ktorú ja poukazujem dlhodobo. Viete, že naša, by som povedal, účtovná súvaha my versus krajiny západnej Európy. My si dostávame nejaké eurofondy, ktoré ja považujem skôr za, za uh, nejaké tie obedové poukážky, lebo viete, my posielame do Európskej únie čistý cash radovo 800 až miliarda eur podľa toho, aké sú naplnené ekonomické parametre a o nich dostávame v podstate niečo ako stravenky. To znamená, že povedia nám, čo si môžeme kúpiť, za čo si to môžeme kúpiť, od koho to môžeme kúpiť a tak ďalej a veľakrát tie eurofóny nevieme vyčerpať. Ale na druhej strane, a to je to, k čomu sa chcem dostať, je to, že keď si zoberiete, a tá pani to správne pomenovala, že e, každý rok odchádza zo Slovenska formou dividend niekoľko miliard eur. Myslím, že v roku 2024 to bol v vozovkách rekord negatívny, to bolo cez 3 miliardy eur, by si vyplatili zahraničné spoločnosti ja, hovorilo, Slovenska. ale vy ste hovorili túto sumu, 3 miliardy. 3 miliardy to bolo v 24., ale opakujem, možno, že to bolo aj viacej, ale ona vlastne trafila klinec po hlavičke v tom, že to, čo som povedal ja, to si nájdete v štatistikách, štatistický úrad to zverejňuje, to nie je žiadna tajnosť, ale pravdu má tá pani v tom, <laughs> že tie zahraničné firmy si odtiaľ to vyťahujú, by som povedal, nie profit, lebo profit sa vypláca, ale zisk cez tie dividendy, ale vyťahujú vyťahujú odtiaľto peniaze ešte cez transferové oceňovanie a cez celiaké, všelijaké služby, ktoré robia materské spoločnosti cerským spoločnosťam. No tým sa dá zabrániť, čo týka vyplácaniu dividend, tak my musíme rešpektovať samozrejme pravidla, ktoré máme v rámci Európskej únie, ale treba urobiť... Dali by sa zdaniť dividendy, u nás sa nezdaňujú. Nezdaňujú, aj dajú sa zdaniť dividendy. 10% minimálne. A Čiže... sme boli konkurencieschopní s našim okolím. Áno, dividendy zdaniť. A čo sa týka vlastne toho, tých, eh, by som povedal, eh, nie celkom legálneho vyťahovania peňazí zo Slovenska cez tie dva kanály, ktoré tá pani správne pomenovala, no tak to je vezle nastavenia účtovných pravidel a dôslednej daňovej kontroly. To znamená, že akékoľvek platby do zahraničia, najmä keď sa jedná o spriazené osoby právnické, to znamená, že matka, dcéra, lebo väčšinou to takto funguje, platia sa tam všelijaké design, FIP poplatky a podobne. To jednoducho treba povedať, že toto nie je položka, ktorá znižuje základ dane, pani zrejme má asi nejaké, nejaký vzťah k účtovníctvu, keďže sa pýtala takto, no tak dá sa to zmenou zákona urobiť tak, že v, pokiaľ takáto forma vyťahovania kešu zo slovenských firiem, ktoré vlastne zahraničné firmy, nebude položka znižujúca základ dane, no tak s tým prestanú a tie peniaze zostanú na Slovensku. Pán Konár, pôsobíte na mňa ako človek s kladným a racionálnym uvažovaním. Veľmi mi pripomínate Richarda Sulíka, nielen výzorom v úvodzovkách. Chcem sa opýtať, či ste neuvažovali nad ponúknutím spolupráce pánovi Sulíkovi, a to aj vzhľadom na to, že on je momentálne politickým bezdomovcom. Dovolím si povedať, že vy dvaja by ste si povahovo veľmi sadli. Takže to je otázka. Ešte pozerám, či má nejaké... Dobre, takže to je otázka. No, uh, predpokladám, že ten pán hovoril o teda s, pánovi Sulíkovi staršom. <laughs> tak ja mám výborný vzťah a myslím si, že si aj ľudský dobre rozumiem s jeho synom s Filipom Sulíkom a s tým spolupracujem. Aj si myslím, že je to človek, ktorý má naozaj e, zdravé názory a myšlienky. Niekedy je trošku taký, ako sa vraví, ešte mladý a nevycválaný, ale e, jedno francúzske príslovie hovorí, že hoď ako silno víno, e, muž kvasí, predsa raz z neho víno bude. Čiže podľa nás Filipa Sulíka bude raz jeden schopný politik, ak sa na tú politiku dá. Ale čo sa týka jeho otca, tam je niekoľko problémov. Za prvé, on je Odborne na tom, akože podľa mňa slušne, je to spoluautor e, daňovej reformy, ktorá, ako aj keď to neradi niektorí ľudia počujú, ale v určitom období za druhej Zurindovej vlády pomohla trošku slovenskej ekonomike, ale nebol to žiadny všeliek, lebo tá Zurindová vláda na jednej strane tým, že urobila rovnú daň, pomohla na druhej strane rozdala naše strategické podniky a poškodila dlhodobo, dlhodobo našu, a našu pán ekonomiku. má tendenciu všetko predávať. Áno. A to, čo ano. nebol treba. Čiže to je jeden problém. Druhý problém je ten, že pán Sulík je veľmi komplikovaná osobnosť a to nehodnotím, pretože že ja som sa s ním nikdy nestredol, a pár pardon, raz, raz v nejakom bare v Bratislave. <laughs> to bolo, ale to sme si tak len pár vecí povedali, akože a nie sme žiadni priatelia, ale viete, keď to hodnotím... Dá sa to publikovať? Uh, nie, nebolo veci? tam nič, nič, nič nekale. Uh, viete, akože ja hodnotím podľa skutkov, no ale keďže ten človek vlastne akože stihol za uh, svoje pôsobenie v, v troch vládach, tri vlády vlastne zlikvidovať, no tak e, s ním spolupracovať v nejakom politickom projekte podľa mňa veľké riziko, pretože má príliš veľké ego. To je moje hodnotenie jeho osobnosti. Čo týka odborne, nemám voči tomu výhrady. A tretia vec, ktorú povedal, on nie je politický bezdomovec, ja už som to povedal, viete, akože ja hovorím to, čo sa dozviem a viem z toho obhajiť aj viem, prečo som to povedal on už je dohodnutý s Borisom Kolárom, že aj s pani Cigánikovou tam pôjdu a idú akože spolu, by som povedal, robiť nejaký politický projekt, respektíve idú podporiť Borisa Kolára a jeho hnutie sme rodina. Hovorí sa dokonca, že aj pán Taraba má k nemu ísť. Takže Boris, e, pardon, e, Richard Sulik už nie je politický bezdomovec, on sa ešte bude chvíľku tváriť, akože hráme sa, že ja ešte neviem kam a ja pôjdem tých klokanov tam pás do tej Austrálie, ale on už vie, kam pôjde. Dajte na moje slova, uvidíte. To mi tak pripomína troška taký penťacký projekt celá táto zostava, čo ste hovorili. Takže to je odpoveď pre pána Kamila, ktorý by, nás, ktorý by vás ináč ako volil asi. Má také Ďakujem veľmi pekne. Potom sa pýta pán Anton, ten skôr tak konštatuje, že sme boli hlúpi, keď sme predali Slovnaft ten Slovnás sa predával, myslím, ešte v 90 rokoch? No, ten Slovnás mal takú zaujímavú históriu, lebo to bola privatizácia za Vladimíra Večera a získal to vlastne, to sa volala tá firma Slovintegra, najväčší podiel tam mal pán Hatina, vtedajší generálny riaditeľ. Mal tam, myslím, 51% a potom tam bolo ďalších, fú, neviem, 14 možno spoluvlastníkov, čo to bola vlastne zamestnanecká akciová spoločnosť, tak sa to nazývalo. No ale potom asi pamätáte, tak prišla prvá vláda Mikuláša Durindu a <laughs> metodami, ktoré ktoré asi nie sú publikovateľné, respektíve to sa treba pýtať pána Hatinu, tak ho vlastne donútili, aby vrátil akcie e, Slovnaftu a museli zrejme Durindovci plniť nejaké predvolebné sluby, ktoré niekomu dali, domyslíte si komu, a získala to maďarská spoločnosť MOL, čiže on bol vlastne reprivatizovaný. Najprv bol privatizovaný skupinou zamestnancov na čele s pánom Hatinom a potom boli donútení títo zamestnanci to, tie akcie vlastne. Priznám sa, že neviem ten proces, či bol, či to vrátili Fondu národného majetku a potom to ešte raz predali, alebo to nejako oni predali, to netuším, ale je to druhý privatizer vlastne. Áno, a bola to hlúposť. Pán Anto dodáva ešte do takých súvislostí, že vlastne vlastne tá firma tým, že patrí pod ten maďarský mol a teda zastupuje veľké časti maďarské záujmy aj na slovenskom území a hovorí o tom, že vlastne spolufinancuje aj nejakým spôsobom, nejakom rozsahu ten maďarský nacionalizmus, čo tu máme na tom, že Slovensko, len že e, pán a keď už nie generálny riaditeľov, tak e, podporuje mnohé tie veci na južnom Slovensku, ale aj také športové veci a takéto, takže ako, ale on to píše vyslovene, že e, také tie iredentistické kvázi, ako keby to oniny, tam môžu byť. Takže ale proste nebolo to asi príliš, by som povedal, prezieravé rozhodnutie ten Slovnách predávať. Ako mnoho iných strategických podnikov, ktoré sa tu predávali za vlastný peniaz a keď došli krízy, tak sme pochopili, aké to je významné ich vlastniť. No, ak mi dáte 3 minúty, ja k tomu poviem pár veľmi dôležitých vecí. Viete, uh Politici sú naozaj oportunisti, ktorí jednoducho sa správajú jeden deň nejako a na druhý deň kľudne opačne, ak im to vyhovuje. Až si ten pán zrejme asi prežil 90. roky a pamätá si ich presne ako ja, keď hovorí o tých privatizáciách. E, Mečiar, alebo teda Mečiarová vláda, Mečiarovej vlády sa privatizovalo takmer všetko, veľmi by som povedal rýchlo a nie veľmi by som povedal rozumne, ale pravda je, že bol vytvorený na neho tlak, aby E, vlastne e, prestal privatizovať alebo neprivatizoval strategické podniky. Dokonca on e, vyhlásil referendum o neprivatizácii strategických podnikov, ktoré nebolo úspešné v roku 1997, myslím bolo. Vtedy sa vlastne opozícia, vtedajšia na čele s Mikulášom Zurindom, teda tešili, že e, ne, prestal privatizovať, lebo jediný podnik, ktorý tedy sprivatizoval a voči tomu bola vlna nespokojnosti prejavovaná, to bola Naftak Belly. To si pamätáte, to sprivatizoval Vlado Por z Trnavy a bol, bol veľký problém a cirkus. Ale za vlády e, Vladimíra Mečiara bol, bola vlastne, bol prijatý zákon o neprivatizácii strategických podnikov. Čiže zákonom bolo stanovené a bolo v prílohe vymenované všetky strategické podniky, že tieto jednoducho sa privatizovať nebudú. V tom čase ale už sprivatizovaný bol, to treba povedať, ale boli tam všetky energetické podniky, plinárne, banky, poisťovne a tak ďalej. Čiže opozícia na čele s Mikulášom Zurindom útočila na, Mikl- na, na Vladimíra Mečera a jeho vládu, aby neprivatizoval strategické podniky a nech sa pozrú do zbierky zákonov, je to ľahko dohľadateľné. Prvý zákon, ktorý vláda Mikuláša Zurindu <laughs> zmenila, ako sa dostala k moci v roku 1998, bol presne tento zákon o neprivatizácii strategických podnikov a vlastne začali všetko privatizovať a predali všetko, skutočne ako sa hovorí za babku. Dneska si to zoberete, že slovenské elektrárne, o ktorých sme tu hovorili, predali za 850 miliónov eur minulý rok mali Slovenská elektrárne zisk 815 miliónov eur. Áno, že mali medzi tým akože pár rokov boli mínuse, ale to bolo najmä kvôli tomu, lebo sa e, dokončovali Mochovce, tretí blok a stalo to veľké peniaze. Samozrejme, medzi tým tam bola tá intermeco s tými Talianmi, ktorí tomu veľmi neprospeli. Tak pán ale... Zurindovi to spočítali voliči, pretože sa chcel vrátiť do politiky a dostal nejakých 5000 hlasov, ešte menej ako bolo treba na, predtým, ak tú stranu zakadal, takže ale, to ale bolo ja... proste, že vlastne takíto ľudia ľudia už nemajú šancu na nejaký návrat. Ale ja chcem jednu vec dôležitú povedať. Bola to obrovská chyba. To znamená, že aj keby to predali za neviem koľko peňazí, oni to predali strašne lacno, ale aj keby to predali za koľkokoľvek, peňazí, bola to jednoducho obrovská strategická chyba. A my, nechcem si robiť reklamu, ale musím to povedať, lebo to máme v našich plánoch, aj sme to už zverejnili. Ja si myslím, že dneska je jeden obrovský problém pre priemysel aj pre občanov sú ceny energií. E, Slovensko alebo politici hovoria, že Slovensko je sebestačné na výrobe elektriny, čo je úplná hlúposť, akože my mu treba to zadefinovať tak, ako to je. Na území Slovenska sa vyrobí viacej elektriny, ako občania a podnikatelia spotrebujú. To je pravda, štatisticky to sedí, ale pravda je to, že žiadny výrobca elektriny nepredáva túto elektrinu za náklady a primeraný zisk občanom a podnikateľom, ale všetko sa predáva cez Lipskú burzu a na tej elektrine, ktorá sa u nás vyrába za veľmi výhodných podmienok, profitujú odborníci, e, obchodníci po celej Európe a Slováci našu lacno vyrobenú elektrinu kupujú za dvoj, trojnásobok ceny. A podľa mňa riešenie e, vysokej ceny energií, povedzme smerom k občanom, ale aj k, k podnikateľom, e, nie je riešením to, že my dáme 90% občanov nejaké, nejaké tie energetické šeky či energošeky a nejakú, nejakú pomoc pri energiách. Riešenie je jedno máme taký regulačný úrad, sa volá, ktorý sa volá Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ten Úrad pre reguláciu sieťových odvetví musí začať robiť reguláciu v prospech občanov a nie v prospech majiteľov energetických podnikov, lebo tak to dneska funguje, bohužiaľ. Pán Holinčík sa na mňa asi bude hnevať, ale jednoducho tú reguláciu nerobí v prospech občanov Slovenska, ale robí ich v prospech majiteľov týchto podnikov a to je, dôsledkom toho je, sú tie vyváža, vyvážané dividendy do zahraničia a potom pokiaľ sa nastaví spravodlivá regulácia, to znamená, budú dosahovať tie podniky primerané zisky a nie neprimerané zisky, na ktoré sa skladáme všetci, tak štát musí tie energetické podniky a strategické podniky získať do vlastníctva naspäť. Keď sa oplatilo firme EPH kúpiť slovenské elektrárne, tak sa to musí oplatiť aj štátu Jednoducho to je tabulka Excelovská, ktorá vás nepustí. Máte nejaké náklady, máte nejaké výnosy. Vidíte, že tlak na e, dodávky elektriny bude len stúpať, pretože prechádzame do digitálnej doby. Budú sa budovať digitálne e, dátové centra, ktoré majú obrovské požiadavky na výrobu elektriny. To znamená, že treba, aby si to štát zobral, ako nazvem to v odzvukách, podnikateľský projekt za primeranú cenu tie podely vykúpil a mal pod kontrolou výrobu elektriny na 100% a potom si môže urobiť e, cenovú reguláciu energií, a nielen elektriny, ale aj iných energonosičov tak, aby nemusel dávať občanom nejaké príspevky na to, aby nezmrzli v zime, ale môže stanovovať ceny elektriny takým spôsobom, že to bude výhodnejšie aj pre občanov, aj pre podnikateľov a zvýši sa konkurencia, konkurencia schopnosť našich výrobcov. Čiže toto je náš plán. Získať naspäť kontrolu nad všetkými strategickými podnikmi na Slovensku. Čiže prerušiť budovanie Slovenskej oligarchickej republiky a troška sa povenovať, povenovať teda naspäť tým občanom, pretože naozaj mnohé tie oligarchické skupiny, hlavne tých strategických e, odvetviach nám deformujú potom podnikateľské prostredie a je to na škodu celého štátu a zaostále mnohých tých ukazovateľov za našim okolím. No pýta sa pán Lubo, tak ja vás Lubo pozdravujem. A dlhší mail to je, ale ja to nejakým spôsobom transformujem asi do toho, že Lubovi sa vaše názory a prezentácie vo väčšej časti páčia, sú im sympatické, ale má taký pocit, že viac menej tie jednotvárové strany, že tak asi vás nejakým spôsobom zaradil, že by trebalo troška viacej ľudí v okolí a potom vlastne okolo seba mať hmm. a potom vlastne tu na cez GPT e, si prelustroval vašich niektorých kandidátov, tak tu píše o nich nejakú mienku, ale skore sa tak pýta, aspoň lajmoty tej otázky je, že či teda máte tendenciu urobiť aj ako aby sa zbavili tej jednotvárovej nejaké nálepky z jeho pohľadu, urobiť nejakú tieňovú vládu kvázi a viacej to rozložiť komunikačne aj s odpovednosťou za tie jednotlivé tie odvetvia, za tú stranu, aby ste vystúpali. Čiže urobiť nejakú tieňovú vládu. Či máte nejakým spôsobom takúto tendenciu do budúcna? Nie, ďakujem za ten podnet, ale ja si myslím, že to robíme. Keď sleduje našu aktivitu a našu činnosť, tak začali sme, takto reálne naša strana formálno-právne bola, jej vznik bol ukončený 15. januára, čiže to máme niečo vyše mesiaca, čiže sme ešte naozaj len také v podzvukách politické babetko, ale e, ja si zháňam a robím, vytváram okolo seba tým ľudí, ktorí budú mať rozdelené jednotlivé rezorty a tých výstupov už urobili naozaj e, dosť. Vystupujú aj na tlačových konferenciách, aj samostatne v rôznych diskusných reláciách, tam, kde sa vieme dostať, lebo ten mainstream nás zatiaľ veľmi neakceptuje. A ja s ním absolútne súhlasím. Jednoducho, ak chceme byť pripravený na nejaké prevzatie zodpovednosti za túto krajinu, aj keď len nejaké čiastočné, no tak musíme mať pripravených odborníkov na každú oblasť. Takže pracujeme na tom, určite to nezanedbáme a už dneska mám okolo seba ľudí, ktorí podľa mňa by boli schopní aj zajtra prevzať zodpovednosť za nejaký rezort a pristúpiť k tomu trošku ináč, ako sme boli zvyknutí za ostatných 35 rokov. No, potom tam troška ešte kritizuje vašu grafickú úpravu a tak ďalej a že na tých fotkách by ste mali popracovať, no, takže... E, tak na to nesom Vizuál odborník. tej strany hej, a tak ďalej, ale tak z toho chutí, viete, každý človek má troška inú, iný pohľad na tieto veci ohľadom toho vizuálu, každému sa páči niečo iné, nejaké iné farby, nejaké iné prezentácie, takže Takže možno vy ste jedna možnosť a sú tu ďalšie politické strany s inými prezentáciami a hlavne inými programami, pretože konzervatívnej pozícii hlavne zaujímajú programy, teda mňa osobne. A čo tí ľudia s čím idú do volieba, čo chcú zmeniť v tom štáte, lebo je čo meniť. E, pán Kolár, budete presadzovať umelú inteligenciu v súdnictve, respektíve ju chcieť v súdnictve využiť aj pri rozhodovaní otáznik. Viete si predstaviť súdnictve prípadne na ministerstve spravodlivosti pána doktora Harabína? Pani Viera sa pýta. No, umelá inteligencia, viete, už samotný ten názov je podľa mňa klámstvo. <laughs> umelá inteligencia nie je inteligencia. To je iba program, ktorý vie z verejne dostupných zdrojov skomprimovať informácie a urobiť z toho nejaký záver umelá inteligencia e, nevytvára nejaký nový produkt, ona vie len analyzovať nejaké dáta a povedať nejaký záver. E, tým pádom v justícii je to trošku komplikovanejšie, pretože e, rozhodovanie súdov nie je vždy iba o tom, čo je napísané na papieri, ale sudca musí analyzovať a vníma trošku aj prejav nejakých emócií, verbálny prejav, vyhodnotiť ľudské správanie, čo jednoducho umelá inteligencia ešte v súčasnosti nedokáže. Ja netvrdím, že to nemôže nastať o 5, 10, 15 rokov. Ten pokrok je neskutočný, keď si, ak sa tomu teda e, tá pani poslucháčka venuje, tak asi vie, že pred tromi rokmi e, by som povedal, tá inteligencia umela bola na úplne minimálnej úrovni a priam amatérskej a dneska to dosahuje už naozaj akože zaujímavú úroveň, ale nemyslím si, že je to na takej úrovni, aby sa to dalo použiť v justícii. Čo sa týka pána Harabína, mm, viete, ako, <laughs> ja si myslím, že uh, asi sa to bude zle počúvať, ale ja hovorím každému pravdu na rovinu. Pán Harabín je výborný odborník na trestné právo, určite, aj na iné oblasti práva, ale uh, myslím si, že on už uh, vlastne v politike bol, <laughs> sme tu spomínali trestné zákony a trestné kódexy. A on bol tiež v období, e, keď už tie trestné kódexy, ktoré boli prijaté za druhej Zorindovej vlády, ktorých odkrstným mocom bol Daniel Lipšic platili, a on mal možnosť to zmeniť a neurobil to. Čiže podľa môjho názoru minimálne z pohľadu kompetencií, ktoré mal, tak ma tiež tak trošku ľudsky sklamal. Na druhej strane ho rešpektujem, opakujem ako odborníka na trestné právo aj na iné odvetvia práva. Viem si ho predstaviť ako človeka, ktorý by ešte mohol pôsobiť nejakej exekutíve. Neviem, či som odpovedal na, e, vyčerpávajúco na tú otázku, ale opakujem, ako mám voči nemu trošku také ľudské výhrady práve kvôli tomu, lebo tiež patrí medzi tých politikov, ktorí boli v exekutíve a nezmenili ten stav, ktorý tu zavedla druhá Zurindová vláda. Prečo politici na Slovensku nechcú sfunkčniť referendum a zavie systém priamej demokracie, ako je to vo Švajčiarsku? Ste za sfunkčenie referenda a za zavedenie systému priamej demokracie na Slovensku? My máme nejaký pripravených pár návrhov, ktoré by mali e, výrazne zmeniť e, vzťah politikov a voličov. E, zmena pravidel referenda je jedna z nich a možno zase trošku to rozšírim, e, máme predstavu takú, že by sa mal zaviesť imperatívny mandát na Slovensku, mala by byť zavedená priamo v ústave hmotná zodpovednosť politikov a čo týka referenda, tak náš návrh, ktorý máme legislatívne pripravený, je taký, že kvórum na, na e, platné referendum by malo byť znížené na 25%, nejako je teraz 50%, to znamená, aby stačila 20, 25% na účasť na to, aby bolo referendum platné. A na prijatie rozhodnutia nadpolovičná väčšina účastníkov toho referenda, ak bude za. Viete, ak Máme dneska niektoré voľby, napríklad myslím, že najnižšia účasť historicky bola, kedy bola najnižšia účasť vo voľbách, v eurovoľbách, to tak ľudia zaznávali. Teraz myslím, že historicky najnižšia účasť vo vúckarských voľbách, <clears throat> pri voľbách do vyšších územných celkov <clears throat> a niekedy eh, aj v prípade akože komunálnych volieb, obecných zastupiteľstiev a primátorov, keď na to, aby niekto získal mandát, buď poslanca alebo šéfa vúcky, stačí účasť, neviem, 15% voličov, 20% voličov, tak si myslím, že aj na referendum by malo stačiť 25% na účasť. A potom ešte jednu takú vec, ktorú sme v podstate okopírovali trošku, alebo inšpirovali sme sa právnou úpravou v Belgicku, tak e, dá sa to vzťahovať alebo použiť, aplikovať aj na referendum, ale minimálne na voľby by bolo treba sa zamyslieť nad tým, či by nebolo treba zaviesť e, volebnú povinnosť namiesto volebného práva. Takáto právna úprava je v Belgicku. A je to, ja by som bol za to preto, lebo uh, mali by ľudia, by som povedal, prevziať naozaj zodpovednosť a mať zodpovednosť za veci verejné, lebo i nevoliť, to je taký trošku taký alibizmus, lebo potom máme obrovské množstvo občanov, dneska ich vyše 40%, ktorí sa pravidelne nezúčastňujú volieb, ale potom samozrejme prejavujú nespokojnosť tým, ako tie voľby dopadli a čo tu tí politici robia. Čiže ja to len zrekapitulujem, máme niekoľko pripravených vecí, ktoré by sme chceli presadiť. Zmena referenda, zfunkčenie referenda a to, aby sa dalo referendum uplatňovať spôsobom, akým vo Švajčarsku, tak to by sme chceli presadiť. Ako chcete dosiahnuť, aby úradníci na ministerstvách a v iných štátnych orgánoch konali v prospech občanov Slovenska? Pretože práce je veľa, len úradníci často nerobia to, čo by mali robiť. Máme predstavu, že treba výrazne zredukovať na jednej strane štátnu správu, aj samozprávu a sprofesionalizovať ju a samozrejme zaviesť významnú väčšiu výšku zodpovednosti tých ľudí, pretože keď človek nemá zodpovednosť, tak má tendenciu si tie svoje povinnosti buď zľahčovať, alebo dokonca tú, tie svoje funkciu a pozíciu trošku zneužívať. Čiže absolútnu rekonštrukciu celej štruktúry ústredných orgánov štátnej správy aj samozprávy, zredukovať počet ministerstiev a nastaviť pravidlá tak, že tí úradníci budú mať hmotnú zodpovednosť, aj všetci, nielen politici a úradníci, hmotnú zodpovednosť, samozrejme aj z toho vyplývajúcu trestnoprávnu zodpovednosť a chceme trošku do inej pozície, alebo chceli by sme do inej pozície dostať Najvyšší kontrolný úrad. Najvyšší kontrolný úrad je orgán, ktorý robí podľa mňa vynikajúcu prácu, ono to vždy samozrejme závisí od, by som povedal, vedenia a teraz súčasný šéf NKU, pán Andraši, je podľa mňa výborný odborník, ktorý naozaj robí poctivo to, čo mu zákon prikazuje. Problém je ten, že on urobí síce kontrolu, Uh, sú z toho výborné výsledky, ja si to veľakrát pozerám, čítam naozaj, akože robí dôslednú prácu, ale bohužiaľ, tí politici to ignorujú a nikto sa tomu nevenuje. Čiže jedna z vecí, ktoré by sme chceli presadiť, je to, že aby kontrol, najvyšší kontrolný úrad mal takú pozíciu, že keď urobí niekde kontrolu, tak závery Najvyššieho kontrolného úradu e, nebudú slúžiť len na to, aby niekto si urobil k tomu tlačovku, ale aby sa tomu museli venovať orgány na trestnom konaní, orgány finančnej kontroly, aby jednoducho boli tie závery pre nich záväzné a museli konať. A toto je spôsob, akým sa dajú postihovať aj potom tí štátni úradníci, ale aj politickí nominanti, pretože Teraz to funguje tak, ehm, ja si myslím, že každý mesiac robí pán Andraši tlačovku a zverejňuje výsledky kontroly z nejakého rezortu. Naposledy to boli kontrolné zistenia z oblasti zdravotníctva, ktoré boli naozaj veľmi závažné, ale asi ste si nevšimli, že by sa niečo udialo, pretože sa neudialo nič. Čiže toto je jedna cesta, ako sa dá trošku, by som povedal, vytvoriť efektívny tlak na úradníkov, aby si robili poctivo svoju prácu, nezneužívali svoje postavenie, aby pochopili, že oni nie sú by som povedal pánmi, ale oni sú služobníkmi občanov Slovenska. Ešte poslucháč Martin sa pýta, ale to je dosť taká rezonančná téma aj pre tú, e, pre tú alternatívu celku mediálnu, že vlastne celkom pre tú mediálnu alternatívu, že uh, sa nevysporiadalo ako keby táto vláda s tým covidizmom, ktorý sme mali s tým obdobím v e, roku 2000-2023 s mnohými takými skrivodlivostiami aj z hľadiska taktiky, aké sa to robila tie covidové opatrenia, aj z hľadiska takých e, by som povedal vyslovene aj protiprávnej činnosti a tak. Ani medicínsky, ani, ani e, ekonomicky. ekonomicky nie som moc spokojný ani s tým, akým spôsobom eh, v tom, týchto veciach eh, urobila vláda, cez svojho zmocnenca, alebo aj ministerstvo zdravotníctva. Proste váš názor na toto, lebo je pravda, že ak sa to je môj názor, táto vláda s tým nevysporiadá, myslím si, že toto už nebude téma druhých volieb, hej? tak váš pohľad na súčasný vysporiadanie sa s týmto covidizmom, lebo to sa tie otázky tu stále opakujú od našich poslucháčov, hej, smerom k tomuto, že nie sú s tým spokojní. Hm. Poďte sa, ja hodne chodím po Slovensku, aj teraz budem streda, štvrtok, piatok, budem na cestách, stretávam sa e, so študentami, s pracovníkmi, so zamestnancami, s našimi sympatizantami a som naozaj až prekvapený, že napriek zlej ekonomickej situácii, ktorá tento rok podľa mňa dolhane na všetkých občanov Slovenska naozaj už naozaj drsným spôsobom, tak stále 50 prejavov nespokojnosti voči súčasnej vláde pramení práve z nesplnených slubov, čo sa týka vysporiadania sa s to všetkým, čo sa tu dialo v rokoch 2020 až 2023. Na týchto témach, ktoré aj ten poslucháč spomína, oni vlastne sa vrátili k politickej moci, pretože vďaka tomu, že kritizovali Matoviča za všetky tie veci, ktoré sa diali v oblasti, e, v covidovej oblasti, v medicínskej oblasti, v ekonomickej oblasti. Myslím, že veľakrát tie veci, čo sa diali, hraničili alebo mali dokonca trestnoprávny charakter, tak na tomto sa by som povedal, postavili na nohy aj hlas, aj smer a dostali sa zase do vlády a voliči to cítia ako veľkú nespravodlivosť a sú nahnevaní na to, že táto vláda nesplnila svoje predvolebné sluby. Môj názor je, keďže máme 2,5 roka od volieb v roku 2023, že už to ani splniť nestihnú a myslím si, že im to zase voliči pri najvyšších voľbách spočítajú. Z toho bohužiaľ, aspoň ja teda nechcem naozaj, eh, aby som... A mali vôbec širil... pán doktor politickú volu to riešiť, lebo naozaj to, čo oni riešili okamžite, boli vlastne všetky veci, ktoré sa týkali ich nominantov a problémových nominantov, ktoré im spôsobia vláda 2023 svojimi vyšetrovaniami. Hej? To sa riešilo proste okamžite a zásadne a kde bolo treba niečo legislatívne, tak sa to urobilo. V tomto, čo vlastne bola tá hlavná nosná téma, ktorá ich vyvedla k tej moci, hej, ten covidizm a tak ďalej, sa neurobilo oproti tomuto procesu skoro vôbec nič. A ja sa pýtam, Mm, myslíte, že, že to bola naozaj zase len ďalšia schizofrenia predvolebná, programová, hej, z hľadiska toho získať voliča, alebo čo v tom je? Neschopnosť. Je to úplná neschopnosť. Viete, ja keď vidím, aká, v, akom, v akom stave je Slovensko, a hlavne ja sa na veci pozerám najmä z hľadiska ekonomického, pretože bohužiaľ bez peňazí to nejde. Keď nemáte peniaze, tak nemôže fungovať nič. Ale a, viete, povedať o niekom, že je ekonomický analfabet, je možno urážlivé, ale bohužiaľ v tomto prípade je to pravdivé. Tak ako oni nezvládajú ekonomické procesy. Jednoducho oni nezvládajú treť, nezvládli tri konsolidácie a neviem, čo budú robiť teraz, pretože tými tromi konsolidáciami sa nič nevyriešilo, tak jediný dôvod, ktorý sa dá dať do menovateľa všetkých týchto negatív je to, že jednoducho sú neschopní ja nemám pocit, že som geniálny, ale jednoducho niektorým postupom nerozumiem, pretože dobrý hospodár takéto hlúposti v ekonomickej oblasti robiť nemôže. Čo sa týka vyriešenia alebo riešenia problémov, ktoré sa tu vznikli za vlád Matoviča, Hegera a Odora e, pri riešení teda tej covidovej problematiky, ale aj všet, celého toho súboru tých vecí, čo sa diali od nákupov všelijakých rúšok a vakcín a podobne, tak <laughs> viete, ja som právnik, nie som odborník na trestné právo, ale niečo o tom viem, lebo som trestné právo aktívne nikdy nerobil. Ale ja si neviem predstaviť, že čo je dôvodom, ak by sme teda nehovorili o neschopnosti, prečo tie jednoducho tie veci, ktoré sa tu diali, nie sú už trestnoprávne vyriešené. Uh, hovorili sme o covid ale možno lepší prípad, akože veci, ktorú ja nazývam jednoducho totálna neschopnosť, je prípad darovania migov a e, vlastne všetkých, všetkých e, zariadení protivzdužnej obrany Ukrajine. To, čo urobil pán Naď ako minister obrany a skončilo to takým spôsobom, ako všetci posluchači videli, že ešte pomaličky prokurátor obhajuje e, Naďa, že to je vlastne dobrý hospodár, že to bolo neviem koľko ročné lietadla, takže boli bezcenné. Keď máte vo firme auto, tak ho nemôžete nikomu darovať, musíte ho predať za cenu určenú znaleckým posudkom, lebo vám daňový úrad potom dodaní vlastne ten príjem, ktorý ste nemali. Veď to je úplný nonsens. Čiže <laughs> viete, kompletný celý ten súbor problémov, ktoré tu vznikli, ktoré občania vnímali, ktoré boli veľmi, by som povedal, jednoduché. Lebo to nie je žiadna, žiadna jadrová fyzika, viete, že štát niečo vlastní, bolo to funkčné, niekomu to daroval a nemal na to dokonca ešte ani všetky veci e, dané vládou, tak ako mal mať. Sami, sami ho spolu vládnúci e, politici hovorili, že ich oklamal. A toto, keď nie je odstíhané, no tak to sa podľa mňa potom nedá nazvať ináč len neschopnosť. Iný dôvod tam nevidím. Pán doktor, veľmi pekne ďakujem za účasť dnešnej konzervatívnej pozícii. Naozaj bolo veľa reakcií na vás a mali ste veľkú sledovanosť. ďakujem niekedy v budúcnosti sa úplne stretneme. Veľmi rád prídem, ďakujem ešte raz za pozvanie a pekný večer všetkým prajem. Do počutia.